Və biz e, həcdən qabaq e, daimən salihlərin baxçası, yəni Riyadu Salihin kitabından sonra ümumiyyətlə yəni firqələrdən keçirdi və ümumiyyətlə demək olar ki, yəni firqələrin e, böyük bir əksəriyyətin keçdi. E, hansı ki, istər xavariclərdən olsun, rafizlər, qədəriyyələr, cəhmiyyələr, karramiyələr, bütün firqələr keçdik və əsas da, axırıncı da keçdiyimiz e, bizim firqələrdən, deməli, şərq firqələri və onlardan da fəlsifəçilər, buddistlər və ilaxır, krişinatlər və s. və bircə məhzəb qaldı, yəni bir firqə qaldı, o da ki, yəni fəlsifəçiləri, yəni firqələridir, yəni onların bir 8-9 yaxın firqəli var, inşallah onlardan yəni birini yəqin ki, gələn dərsdə tamamlayarıq və ümumiyyətlə həcdən qayıtdıq və gördük ki, ə, e, həqiqətən də, yəni bir ay müddətində həqiqətən də, yəni məscidlərdə ondan sonra elm əhlinin olmaması ilə bağlı olaraq mən çünki ən böyük səbəb bunu görürəm ki, yəni o boşluq yarandı, Azərbaycanda boşluq yarandı və həqiqətdə isə, yəni təkvirçi cəmaatı bu fürsətdən necə səmərəli istifadə elədilər və görürsən ki, həqiqətən də öz şübhələrin, fitnələrin çox adamlara, yəni artıq yəni çatdıra biliblər və ona görə də çox fikirləşdik ki, nə edək və qərara gəldik ki, yəni e, İbrahim Ruheyli, yəni Həfzəhullahın, yəni dünyada bu dəqiqə, yəni əqidə üzrə, ondan sonra mənhəc üzrə tovfid üzrə ən böyük mütəxəssislərindən biri sayılan İbrahim Ruhi hansı ki, yəni o Azərbaycan haqqında da demək olar ki, yəni tamamilə onun yəni lazım olan məlumatları var. Çünki həccə gedən qardaşlar da yəni ondan yəni çox suallar soruşurlar, öyrənirlər və o e, bir il əvvəl hazırladığı yəni təkfir və onun şərtləri və qaydaları kitabı var idi ki, əlhəmdülillə istərdik ki, yəni ondan keçək. Düz ümumiyyətlə, yəni kitab böyük həcmli kitabdır. Yəqin ki, yəni qardaşlardan özündə qüdrət tapan bunu gələcəkdə tərcümə eləyər və geniş şəkildə inşallah oxuculara yəni e, çatdırarlar. Və sadə biz burdan bəzi şeylər var ki, onları istədik öyrədək, e, daha doğrusu burdan oxuyaq insanlara öyrədək və bu kitabı ümumiyyətlə şeyx e, Həfzəhullah hardasa bir ilə yaxın yığıb, çünki Ümumiyyətlə e, Saudiyan özündə də bu fitnə e, te, fitnə həqiqətən də bir neçə il əvvəl, yəni baş qaldırmışdı və orada da demək olar ki, e, sabit mövqe tutanlardan biri də hətta yəni e, şeyxlər və alimlər arasında, yəni sabit mövqe tutanlardan biri də İbrahim Ruheyli idi yəni Mədinə əhlinə olan İbrahim Ruheyli, həmçinin Abdullah Buxari, Süleyman Ruheyli, Şeyx Abbad, Abdurrazaq və elə axıra, yəni onlardan biri də yəni İbrahim Ruheyli idi və həqiqətən də bu insan e, Saudiyadan qıraq dövlətlərə də çıxıb istər e, şərq dövlətləri olsun, məsəl üçün Tayland, ondan sonra İndoneziya, və yaxud da ki, e, başqa ərəb dövlətlərində də dərslərdə olub, o dövlətin insanları ilə yaxından tanış olub və demək olar ki, o, o cür alimlərin, yəni e, öz dövlətlərindən qıraq dövlətdə yaşayan insanların əhvalı barəsində də kifayət qədər məlumata. Çünki bəzi hallarda məsəl üçün görürsən ki, e, təkfirçilər belə bir şübhə gətirirlər ki, yəni İbn Baz Hüseymin yaşayıb Saudiyada fitvanı ora verir, onun bizə aidiyyəti yoxdur. Və həqiqətdə isə onlar e, bəzi hallarda e, o insan bu qaydanı götürürsə ki, onun fitvası ona aiddir, amma görürsən ki, o istədiyi vaxt o fitvanı hara tətbiq eləyir? Yəni bura tətbiq eləyir. Yəni onun fitvasını əvvəlcə o iddia eləyir ki, bu fitva ora aiddir və görürsən ki, danışıqlarında o fitvanı hara tətbiq eləyir? Yəni özünün danışığına uyğun olsun deyə o fetvanı götürüb burada tətbiq eləyir. Amma əslində belə bir rəy deyərdi ki, ümumiyyətlə e, şəri e, hansısa bir şəri hökmün e, məkandan, yerindən, yəni asılacağı yoxdur. Sadəcə onun tətbiqində, yəni fərq fərq sadəcə onun yəni tətbiqindədir. Çünki görürsən ki, çox insanlar cahili ucbatından, daha doğrusu yəni bu gün təkfirçilər görürsən ki, məsəl üçün elmsiz ucbatından, yəni elmləri olmadığından, məsəl üçün alimin hansısa bir fitvasına o indi yəqin ki, o səbəblərə gələndə onu aydınlaşdıracaq. Götürürlər məsələn hansısa bir alimin fitvasını. Məsəl üçün ki, filan şeylən kafirdir. Və o alim o aleyhissalam o qaydaya necə gəldi, çıxdı, o fitvanı necə verdi, hansı mərhələlərdən keçdi, neynədi, neynədi, o insana bu bəlli deyil, aydındır. Və məsəl üçün e, onun mücərrəd o fitvanı e, yəni sırf o fitvanı oxumaqla və hansısa bir kitabdan tapmaqla o fitvanı birbaşa burada tətbiq eləmək, yəni heç bir qaydalar, şərtlərə boymamaq şərtdir. O fitnanı bura tətbiq həqiqdən də yəni, çox böyük yəni, azınsılıqdır. Niyə görə? Çünki sən əvvəla bilməlisən ki, o alim hansı dəlildən, hansı faydan o istinbatı çıxartmış, aydındır. Hansı ki, görürsən ki, çox insanlar ola bilər ki, nəyisə oxusun başa düşməsin. Yəni, burada heç bir təzir bir şey yox. Çünki Allah subhanətə Allah Nisa surəsinin, deyəsən, 83-cü ayəsən buyurur ki, İdə cəəhum əmrun minəl əmni avil xuf ədavbi və ləv raddu ilə rasulü və ilə ulil əmri minhum ləstəmbətəhu ləzinə ləsistən bətav minhum. Allah son buyuruyor ki, əgər onlara e, əmnəmansızdan və hansısa bir iş gələrsə və hətta qorxudan əmnəmansızdan bir iş gələrsə, bir problem çıxarsa, onlar onu Peyğəmbərə və yaxud da elm elm sahiblərinə yönəlsəydilər, daha yaxşı olar. Çünki onlar oradan onlar üçün yəni faydalar istinbat eləyərdilər. Aydındır? Və görürsən ki, həqiqətən məsələ bundadır. Çünki o zaman ki, Əli radiyalarla soruşanda ki, yəni Peyğəmbər s.ə.v nə qoydu, getdi? Çünki Əli radiyalan o, yəni özünün, yəni qılıncının e, baş tərəfində yeri var idi və orada e, Peyğəmbər bəzi hədislərini yığmış, o da ki, Hansı ki, e, qul azad eləmək, ondan sonra bəzi qulla bağlı hökmlər var idi və bəzi də mirasla bağlı məsələlər var idi. Əli radiyalar onları yazılı e, səviyyədə, yəni yazılı surətdə o həmən qılıncın baş tərəfindən gizlətmək, ora saxlam, orada qoyurdu və ondan soruşanda ki, yəni Peynəsəm özün sonra nə qoyub getdi? Dedi ki, Allahın Quranını bir də bu, bu qılıncın yəni orasında olan həmən o e, ifq, e, necə qullar barəsində bəzi hökmlər, bir də deyir ki, Allah subhanətə Allah kimə fəhm veribsə o. Yəni nəyə, nəyə isbat edir? Yəni fəhm. Yəni onu göstərir ki, həqiqətən də yəni din, yəni fəhmlə bağlılığı çoxdur. Çünki Peygəmbər buyurur ki, ola bilər insan e, bir hədisi kiməsə çatdırırsa, ola bilər çatdırılan çatdıranın olsun, daha fəqih olsun, daha da bilin olsun, aydındır. E, ola bilər, məsələn, sən e, kiməsə nəyəsə deyəsən, onu sən başa düşməsin də belə, ola bilər çatdığın, çatdırdığın adam səndən daha da yəni başa düşsün. Ona görə də e, belə qərara gəldik ki, yəni bu e, təkfir barəsində yəni geniş danışaq və ümumiyyətlə burada da müəllif e, Həfzəhullah, yəni İbrahim Ruhili burada ümumiyyətlə yəni fitnə e, fitnədən danışır, yəni təkif fitnəsindən və əvvəla bilmək lazımdır ki, ümumiyyətlə e, Allah Subhanahu va Taala, yəni peyğəmbər sallallahu Qur'an nazil e, elədi və həmçində peyğəmbər sallallahu Qur'anı açıqladı və həmçində hədislərində e, e, İslam, iman, ihsan və həmçində E, müslim, yəni müsəlman, mühsin və mümin aydınlaşdırdı. Onlar kimlərdir, onlar kimlərdir. Və həmçində Quran-ı Kərim və Peyğəmbər sünnəsi e, fasik, kafir, munafiq onları araşdırdı və həmçində yəni onlar kimlərdir, hansı xisslər, hansı sifətlərə bəllidirlər. Bu hamısı Quran-ı Kərimdə və Peyğəmbər sünnəsində yəni artıq e, açıq, aşkar e, bəyan edilib. Və bundan da sonra insanlar e, e, yəni hansısa bir, yəni ümumiyyətlə hamı bilir ki, alimlər heç vaxt yəni özlərindən danışmayıblar. Onların qoyduğu qaydalar, onların e, qoyduğu şərtlər, qaydalar, davab etdilər. Hamısı Quran və sünnəyə yəni uyğundur. Və sən məsəl üçün baxa e, tapa bilməzsən ki, e, hədislərdə və ya Quranda Peyğəmbər və ya Allah Subhanahu buyursun ki, İslamın e, məsəl üçün namazın vacibatları filandır, sünnələr filandır. Məsəl üçün e, fərzləri falan belə şeylər yoxdur. Həmçində zəkat, həmçində oruc, həmçində bütün əməllər belə, yəni o cür təfsilatları ilə yoxdur. Məsəl üçün Allah Subhanahu taala Qurani-Kərimdə yəni buyurur ki, zəkat verin, namaz qılın. Ancaq necə eləyin, necə verin, artıq o sünnədə gəlib. Aydındır? Və həmçində sünnədə də gəlməyib ki, neçə dənə ruknu var namazın, neçə dənə fərzi var, neçə dənə vacibiyyatın, neçə dənə sünnəsin, üçün belə şeylər gəlməyib. Sadəcə bunu alimlər, yəni Peyğəmbər səhəm hədislərindən, həmçində ayədə istinbat edərək, yəni bunları, yəni rukunlara, vacibiyyətlərə, fərzlərə və ilah və sər ayırıblar və bu da ona göstərir ki, onların danışıqları havadan deyil, hamısı nədəndir? Həmsi, hamısı ya, yəni Quran və yəni sünnədəndir. Quran və sünnədəndir. Və ümumiyyətlə də, e, necə ki, İbn Teymiyyə Rəhməllah buyurur, həqiqətən də deyir, e, fitnə təkfiri fitnə təkviri İslamda çıxan ən birinci yəni e, fitnə oldu. Yəni hamı bilir ki, e, fitnə təkviri ümumiyyətlə, yəni Hicrətin 37-ci e, ilində ə, Əli ilə Muaviyanın, yəni Sıffin, yəni ə, qarşılaşmasından sonra Əli ilə Muaviya arasında artıq razılığa gəldilər ki, onlar yəni hərəsi bir hakim seçib, yəni bu məsələni aydınlaşdırsınlar və bu zaman ə, Muaviyyə tərəfindən Abdullah ibn Amr ibn As və Əli radiyallahu tərəfindən Əbu Musal Əşari yəni bu məsələyə qarışdılar yəni, və bundan da sonra bu məsələdə artıq e, xavacilər baş qaldılar və dedilər ki, artıq yəni, onlar Allahın hökmü tərk elədilər və hansısa bəndənin yəni, hökmünə yəni, üz tutdular və ona görə də onlar Əli radiyalanhu, ondan sonra o iki nəfəri, Muaviyyəni və orada olan sahabləri, hansı onlar, hansılar ki, bu əməldən razı idilər, hamısını kafir elan elədilər Və bu da İslamda ən birinci, necə deyərlər, təkfir fitnəsi kimi, yəni baş qaldırıldı. Sonra da onlar, təxminən onların sayı 12 minə yaxın idi. Sonra onlar, yəni Hurur, Hurur adlı yerə çəkildilər və oradan da onlar Hururiyələr adlandılar və sonra e, Əli radiyallahu bir dəfə Əbu Musa Əşşərinin sonra İbn Abbası, yəni onlarla danışa göndərdi və onlardan təxminən e, 12 mindən hardasa 8 minə yaxın yəni qayıtdı. Ancaq onlardan bir neçə mini qalmış, təxminən 4 minə yaxın qalmışdı və onlar Nəhrəvanda, yəni təxminən 37-38-ci hicr hicrətin 37-38-ci illərində onların arasında yəni, çox böyük döyüş oldu, hansı ki o döyüşdə demək olar ki, o döyüşdə Əli radiyallahu qoşundan təxminən 7 və 9 nəfər ölmüşdü Ancaq o, o cür yəni, neçə min xavariclərdənsə təxminən 9 nəfəri sağ qalmışdı və sonra da e, hansı İbn Kəsir bidə və nihayədə gətirir ki, Əli radiyalanhu, yəni o ölülərin üstündə bir-bir gəzdi və dedi ki, artıq şeytan bunu, yəni Allahın onun yəni öz məqaləsini, yəni dediyi kimi inşallah burdan yəni yerində tapıb lap dəqiq, yəni deyərik, Əli radiyalan deyir ki, həqiqətən də şeytan onlar e, onlar allandılar. Və ondan sonra yəni onlar nəyə allandılar? Deyil, onlar deyir şeytanın, yəni qurrətinə, şeytanın onları allamasına allandılar. Çünki hamı bilir ki, e, İbn Cövzi də Təlbis İlbis kitabına gətirir ki, həqiqətən də e, şeytanın bu xavaca allatmasını da səblənən biri o idi ki, şeytan onları yəni allatmışdı. Yəni şeytan onlara ə, e, o əməlləri gözəl göstərmiş ki, hansı ki onlar haqdadılar, onlar dedikləri düzdür, hansı ki həqiqətdə isə onlar şeytanın qüruruna, yəni allamışlar. Və onlardan da demək olar ki, 9 nəfər sağ qaldı və o 9 nəfərdən də sonra isə yəni qalan, yəni xavaricə törəndi və həmçində bu xavariclərdən sonra bu fitnə təkfiri demək olar ki, rafizlərə keçdi. Rafizlərə keçdi və onlardan sonra necə ki İbn Teymiyyə rəhməhullah buyurur ki, yəni rafizlər demək olar ki, e, bütün sahabelər, 4 nəfərdən başqa bütün sahabelər yəni təkfir edirlər, onları mürtəd olduqlarını iddia elədilər və onlardan sonra bu fitnə ümumiyyətlə bütün bidət əhlinə keçdi, hansı ki onlardan qədəriyyələr, cəhmiyyələr və eylaxır və s. hansı ki İbn Cevzi rəhməllah e, buyurur ki, E, əhl-i bidət, hansı ki, onların təşkilində xavaricdə, rafizlər, cəhmiyyə, qədəriyyələr, bunlar deyir, 7 e, nəfəri bir məclisdə toplaşılar, 7 nəfər bir məclisdə toplaşılar və o məclis dağıldı nə ilə? Hansı o 7 nəfər hamısı bir-birini təkfir eləmək ilə, aydındır. Ancaq necə ki, İbn Teymiyyə və başqa alimlər buyurur, onlar e, özləri, yəni... E, əhlüsünnəni təkfir eləməyinə baxmayaraq əhlüsünnəli onların onları neynəmir, yəni təkfir eləmir. Çünki e, e, zülmü zülmlə, yəni qayıt zülm zülmlə, yəni qaytarılmır. Çünki onlar üçün e, artıq təkfir adi bir şeydir, yəni heç bir dəyərsiz bir şeydir, hansı ki, bu günlərdə də görürsən ki, məsəl üçün təkfir əhli ağız dolusu çəkinmədən filan kəs kafir onu mən demişəm, o mənlikdir. Filan kəs onu mən demişəm. Yəni bunlar bunu adi bir şey sanırsın ki, onlar Vallahi deyirəm, həqiqətdə onlar o təkfirin nə qədər şiddətli olduğunu bilsəydi, hansı ki, Peynəsən buyurur ki, bir mömini, bu hədisi Tabara ilə Əhməd ravat eləyir ki, bir mömini, müsəlmanı təkfirdə iddiam eləmək onun ölümü kimidir. Başqa isə Peynəsən buyurur ki, əgər bir qardaş bir qardaşın kafir isə, o söz qalxar yuxarı. Əgər öz yiyəsi o, o kafir olmasa, o söz qayıdar o dinə, dinə adama. Və bu da İbn Abbas deyir ki, o insan necə ola bilər artıq o kafir ona qayıtsın? Deyir Allah Subhanahu onun ə, e, axirətə, yəni ölümünə yaxın əməllərini, yəni e, artıq get-gidə əməlləri itər ondan və tezliklə o insan mürtəd kimi olur. Bu günlərdə görürsən ki, həqiqətən də, yəni vaxtında o təkvir eləyir, görürsən ki, get-gidə əməlləri azalır, çoxalır. Çoxalır. Niyə görə? Çünki görürsən ki, vaxtında fitnəyə qoşulmamışdan qabaq sünnələr əməl eləyirdi, sünnə namazlarını qılırdı, cümələr, saqqal, filan, besməkan və görürsən ki, tədricən fitnəyə qoşa-qoşa o da etap hissə-hissə olur. Hissə-hissə. Yəni ki, o hissələrdən biri nədir? İnsan ən birinci it, it, ehtiqat eləsin ki, namaz qılmayan kafirdir, qutarda yetdi. Namaz qılmayan əti yelməz qutarda yetdi. Yəni demisən kafir ya, namaz qılmayan əti yeməyəməz, bu sənə bəs eləyir. Yəni, bu o qapını açmağa bəs eləyir və bu qapı ilə də insan, həmin o təkfirçilər, o bidət əhli bu qapını açdınsa, o bir qapıları da bağlayıb, o bir qapılar hökmən asılır. Çünki artıq sən o ilə nəyə qəbul edin? Namaz qılmayan əti yeyilməsən, kafir demisən. Sən ki, namaz qılınan əti yemə, bu nə deməkdir? Sən o nə görürsən ki, o yeyilmir? Ya müsəlman, ya kafir. Əgər girmirsə, deməli nədir o insan? Yəni hə. kafirdir. Bunu sən deməsən də belə tədricən, bundan sonraki əhkamlar sən üstə yığılacaq, yığılacaq. Sən axırda nə olacaqsan? İş qapı açıldı sənin üçün, o filandır, bu belədir, azı ağız olsun, yorulmadan danışacaqsan. Və bu da tədricən sənin nədən vadar eləyəcək. Sonra gələcək növbəti hissə. Aha, Azərbaycan Darul İslam Darul Küfr deməli Darul Küfrdür. E, kafirə isə Darul Küfrdür. Ah burada cümə qılmaz çünki Peyğəmbər Məkkədə cümə qılmırdı. Ah burada başqa əməllər də olmaz. Saqqal getdi. Burada həcc də olmaz çünki Darul Küfrdür. Həcc də getdi. Belə baxsan oruc da tədricən əməllərin gedir, getmir. Və tədricən elə olacaq ki, namazları cəmə eləyəcəksən, sünnələri tək eləyəcəksən, sonra namazları bir yerdə qəza eləyəcəksən və tədricən Çünki sən əgər bu etiqadla yaşayırsansa, sən gündəlik bayıra çıxmaqla sənin gözün qabandakı hamısı kafir, istər anın olsun, istər bacın olsun hamısı kafirdir sənin üçün, aydındır. Və sən belə kafir müstəmdə yaşamağınla da artıq sən onları kafir görməyin yetir ki, sən artıq bütün əməllərdən üz döndürəsən və tədricən sən artıq əməllərdən uzaqlaşacaqsan və demək olar ki, Allah qorsun ki, sən hansı əməl üzərində yəni öləcəksən. Ona görə də İbn Abbasın sözü həqiqətən də haqlıdır ki, və bu günə də görürük həqiqətən də o təkfirdən ağız dolusu danışanlar Birini də görməzsən ki, yəni nafilə əməllər yerinə yetirsinlər və ya da ki, zahiri sünnələr yerinə yetirsinlər və bu da qıraqdan baxanda onunla cahil arasında heç bir fərq olmadığını göstərir. Və onlar həqiqətə deyirlər ki, e, səbr el, nəyi səbr el, heç bir şey eləmir ki, səbr. Bəli, eləmirsən. Çünki sən əməl eləsəydin, sən səbri bilərdin. Sən əgər bu sünnələri əmi yerinə yetirsəydin, sən çətinlik yox, amma sən e, cahil kimi özü aparmaqla, cahil kimi özü təlbis eləməklə, necə deyərlər, e, təqiy eləməsən də heç bir fərqi olmur. Yəni sənin canına heç bir fərqi olmur və ona görə sən heç bir sınaq imtahanı da görmürsən. Aydın, amma ki sən getsən o əməlləri yerinə yetirsən, sən e, həqiqətən də sınaq da görərsən, çətin də görərsən, onda sən bilərsən ki, insan yəni nəyə səbr eləyir. Və demək olar ki, bu fitnə e, sonlardan tədricən e, bu xavariclər, xavaricdən sonra rafizlərə, qədəri ilə, cəhmi ilə beləncə gəldi keçdi və demək olar ki, və bugünkü günümüzə də bu təklif nəticə artıq yəni baş yəni qaldırdı, baş qaldırdı. <clears throat> Və bunu da inşallah yəni öz mövqeyində danışacağıq və bunlardan əvvəl biz nəyi öyrənməliyik? Yəni, həqiqətən də o təkfirçilərin və ya ki, bidət əhlinin bu mövqeyə gəlib çıxmaqları onların yəni, imanın, həqiqi imanın nə olduğunu yəni, bilməməli. Yəni, həqiqi iman nə deməkdir? Və hamı bilir ki, ümumiyyətlə, e, İslamda yəni, üç dənə çərçi var, yəni İslamın üç mərtəbəsi var. Onun birinci mərtəbəsi hansı mərtəbədir? İslam mərtəbəsi, hansı ki, İslam dairəsi, yəni ən geniş dairə. Yəni ki, yetər ki, insan Lə ilə Allah Muhammedən Rasulullah kəlməsin deməklə insan bu dairəyə daxil olur, yoxsa olmur. Aydındır. Çünki Peyğəmbər o zaman Abla ibn Məhsudun hədsində buyurduğu kimi, əgər bir kəs Lə ilə Allah Muhammedən Rasulullah deyərsə, gəlməsini deyir, o artıq deyir məndən öz qanını, yəni azad etmiş olar, yəni ismətli etmiş olar üç şeydən başqa və orada da buyurur ki, yəni zinadan başqa və ya da ki, cəzadan başqa və ya da ki, yəni cəza nə deməkdir? İnsan kimi öldürübsə və ya hansısa bir şey elibsə ona hökm tətbiq olması, üçün də deyir ki, yəni cəmaatdan uzaq düşmək və ya da bir rivayətə gəlib ki, mürtəd olması. Bu haldan başqa onun yəni qanı haramdır. Həmçində e, Muaz ibn Cəbəl hədisində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Muazı Yemenə göndə nə buyurdu? Deyir ki, "Əvvəl mə kuntu du'm ilə, ilə kəliməti şədən lə ilə və annə Muhammədən Rasulullah. Ən birinci onları nəyə çağır? Lə ilallah Muhammedən Rasulullah kəlməsini. Aydındır? Və bu da onu göstərir ki, ən birinci çərçivə, yəni lə ilallah çərçivəsi hansı insan bu kəlmə işarəti deməyən artıq yəni bu çərçivə yəni daxil olur və sonra da bu çərçivəsini, yəni bu dairəni insan möhkəmlədir nə ilə? İslamın başqa əməllərini və ondan da sonra gəlir namaz, ondan sonra həc, oruz, zəkat və ilə xərə və s. Və bu da 5 ərkan, yəni İslamın ərkanıdır və bu ərkanların birində o da kəlmə işarəti ki, onda ittifaq eləyiblər ki, bunu tərk eləyən yəni ki, kafir salir. Ancaq başqa dörd ərkandan olan namazda ən böyük ixtilaf namazdadır ki, e, orada da yəni, namaz barəsində də dörd məhzəb alimlərindən, yəni Abu Hənifədən, Malikdən, Şafidən, Əhmədin Həmbəlin, dörd məhzəbdən, yəni Həmbəliyə görə, e, Əbu Hənifə məhzəbinə görə, Malikə bir də Şafiyə görə bu insan kafir salmır və Əhmədin Həmbəldən də 5 rəy gəlib bu məsələdə. O 5 rəyin birində o insan, yəni kafir kimi yəni ölür. Aydındır? Və bu da e, bugünkü Saudiya dövləti də demək olar ki, bu Əhməd ibn Həmbəlin 5 rəyindən, yəni birini götürüblər və o da ona görə də o dövlətdə namaz qılmayan hökmü kafirdir. Ancaq ümumiyyətlə həqiqətdə isə o dəlilləri araşdıranda və e, namaz qılmayanın hökm barəsində dəlillərə gələndə və görürsən ki, insan e, daha yaxındır ki, e, küfrə getməsi, yəni daha yaxşı. Bu baxımdan da görürsən ki, Abdullah ibn Şıxirin hədisi, yəni tabinlərdən, böyük tabinlərdən onun hədisində, e, başqa hədislərdə, həmçində sahabələrin özlərinin arasında olan, yəni rəyə görə ümumiyyətlə onlar namazdan başqa əməli, yəni küfür, yəni saymadı. Hətta Peyğəmbər s.ə.v yəni cəmaat namazına iştirak eləməyənlərin e, əmr eləmiş ki, deyik, əgər mən deyir, şey olmasaydı, onların evini neyniyərdim? Yəni, evin, yəni, əgər evləndə deyir, onların arva uşaq olmasaydı, mən neyniyərdim? Onların evinə yəni, od vuradım. Və baxımdan həqiqi mənada, yəni başqa dəllərə də baxanda ki, o zaman ki, insan ləyələ kəlməsi onu qurtaracaq, Ondan sonra qiyamət üçün 99 sicil, yəni 99 dəftər hədisinə baxanda və də ki, başqa, yəni fiqhi məsələləri araşdıranda və də ki, dəlilləri hamısını cəm eləyəndə və görürsən ki, həqiqətən də e, e namazı inkaran yox, səhlən, e, səhlənkarlıqla atanın, yəni kafir olmaması da dəlilləri artıq mübarizdir, barizdir, yəni artıq o dəlillər də üstündür. Və ona görə də insan e, daiman çəkinməlidir və bilməlidir ki, yəni namaz vacibətlərdən biridir, hansı ki, qiyamət günü də cəhənnəm əhlindən soruşanda ki, məsələkum fi saqar qalu ma kunna minel musallin. Onlardan soruşanda ki, siz bu cəhənnəmə düşməyə vadar nə elədi? Onlar nə deyəcəklər? Deyəcəklər biz yəni namaz qılanlardan deyildik. Və ona görə insan e, çalışsın, yəni bu məsələyə ciddi yanaşsın, səhlənkarlıq eləməsin. Çünki Ümumiyyətlə, e, bu ə, e, mühüm məsələdir, çünki 5 ərkandan biridir, hansı ki o ərkan, hansı ki o barədə alimlər böyük ixtilafa artıq düşmüşlər, o insan kafir yoxsa kafir deyil və hər bir halda insan e, bunu yəni özünə şuar tutub hər bir namaz qılmayanı kafir eləməli deyil və yaxud da ki, e, çünki dedik ki, əgər məsələ səhləkarlıq ucbatındansa, əgər insan onu inkar edirsə, inətkarlı ondan üz döndərirsə, mürtəddiy eləyirsə, o başqa məsələ, onda bütün alimlər ittifak eləyirlər ki, nəinki namaz, hətta hər hansısa bir əməli inkar eləmək, yəni onu halal görmək, o insanın yəni kafirliyinə yəni yetər. Yəni orada təkcə namaz deyil, hər bir şəriətdən vacib olan əməllər də yəni buna aiddir. Və biz bilməliyik ki, imanın həqiqəti nədir və dedik ki, həqiqətdə, yəni İslamın çərçivəsi genişdir və o da ləyləllah kəlməsini o insan o çərçivəyə daxil olur və sonra bu İslamını möhkəmləndirməkdən ötəri insan digər ərkanları yerinə yetirməklə insan artıq İslamı möhkəmlədir və tədricən əməllərin çoxaldı insan, yəni ikinci, yəni ihsan, yəni muhsin yəni dairəsinə, yəni daxil olur. Və hansı ki buna dair də, yəni Quran-Kərimdə də ayələr də var, hansı ki ərəblər deyəndə ki, e, qalul arabu əmənnə deyirlər biz iman yedik. Allah Subhanahu nə dedi? Dedi, deməyin, yəni iman gətirin, e, bəli deyin ki, əksinə nəyin, yəni? deyin ki, biz təslim olub. Deyir, hələ deyir iman, yəni sizin yəni qəlbinizə yəni, daxil olun, aydındır. Həmçində başqa hədisdə ki, Allah s.ə. deyir ki, əl-musliminə vəl-muslimət, vəl-mu'minə vəl-mu'min. Allah s.ə. deyir ki, müsəlman, müsəlman kişi və müsəlman qadınlar və deyir, mömin kişi və mömin qadın. Burada Allah s.ə. nəyə ayırdı? müsəlmanla möminin, yəni ayrıdır. Həmçində hədislərdə də Peyğəmbər s.ə.v yəni bir gün qəniməti paylayanda bir nəfərə vermir, hansı ki o bir nəfər yaxşı görsənir, döyüşdə yaxşı görsənirdi və Peyğəmbər salama bir sahibə qayıdır deyir ki, ya Rasulullah, niyə görürsən onu vermədin? Həqiqətən də mən onu, yəni mömin kimi görürəm. Peyğəmbər deyir ki, əvvələ müsəlman deyim, bəlkə müsəlmandır, bəlkə müsəlman kimidir. Deyir, yor, yarası mən onu mömin kimi və Peyğəmbər deyir ki, bəlkə müsəlman kimidir. Və bu da onu göstərir ki, həqiqətən də, yəni Peyğəmbər özü də öz hədislərdə deyinərdi. Yəni müsəlmanla mömini, yəni ayırardı. Həmçində hədisdə də gəlmişdir, yəni Cəbrailin, yəni məşhur hədisində gəlib, orada deməli e, Cəbrail əleyhissalam gəlib orada e, Peyğəmbər o suallar verəndə, İslamla ehsana ayıranda və orada e, birinci İslamdan başa saldı, soruşdu, cavabını aldı və sonra da imandan və sonra da nədən? Yəni, ehsanal mühsinlər və bu da onu göstərir ki, bu həqiqətən də yəni, İslamın çərçivəsi, yəni mərtəbəsi üçdür. Birinci İslamdır, yəni müsəlmansılıqdır və sonra isə e, mühsin, ehsan təbəqəsidir və sonra da hansıdır? Yəni, e, ikinci mömindir və üçüncü hansıdır? Yəni, ehsan, yəni dairəsidir. Və bu baxımdan Ondan biz e, həqiqətin, imanın həqiqi e, səbəblərini öyrəndə biz ümumiyyətlə öyrənməliyik ki, bu iman, iman əhl-i sünnədə iman nə deməkdir? Ümumiyyətlə, e, məsələn, baxsaq, görsək, Əhməd ibn Həmbəlin rəyinə görə, Əhməd ibn Həmbəl buyurur ki, Əl-imanı qovlun və əməl yəzidu və yanqus. İman deyir, qovul, e, söz və əməl əməldir, hansı ki, o qalxır və düşür. Düzdür, bəzi sələflərin rəyinə baxanda siz görür ki, orada deyirlər ki, e, iman nədir? E, qovlun və əməlin və eytiqat. Aydındır. Burada o eytiqat sözü aid olur, ancaq Bəzi sələflərin e, bu iman barəsində rəyində görürsən ki, deyilər iman söz və əməldir. Və burada əməl etiqad demir və buna görə də burada isə e, etiqadda isə əməldə isə iki əməli aid edirlər. Deməli qəlbin əməli və o da etiqaddır və bir də cəvarhələlim o da nədir? Yəni İslamın yəni əməlləridir. Yəni burada heç bir yəni ziddiyyət yoxdur. Yəni hər iki, yəni düz. Həmçində Əbu Bəkr Əzuri də yəni öz şəriət kimi buyurur ki, e, الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح ولا يكون ولا يكون مؤمنا الا بان تجمع في هذه الخصال الثلاث. Yəni Əbu Bəkr Əcuri yəni buyurur, bu da e, yəni keçmiş, yəni sələflərdən də buyurur ki, iman deyir e, qəlblə təsdiq eləmək və dillə e, onu iqrar eləmək və bədən üzvlərlə cəvalən o əmə əməlləri yerinə yetirmək və deyir insan mömin olması hətta bu üç sənə sifəti bir yerə, yəni cəmb etmir. Aydın yəni çünki bunlardan biri e, naqis olarsa, o əhlüsünnəyə görə yəni mömin, mömin sayılmaz. Həmçində e, Əhməd Əhməd, e, İmam Buxariyində məşhur söz var. İmam Buxari buyurur ki, mən deyir artıq, yəni mindən yuxarı, yəni elməhlə qarşılaşım. Çünki ümumiyyətlə hamı bilir ki, e, İmam Buxari yəni ən böyük mühəddislərdən idi və onun da şeyxlərinin sayı mindən yuxarı. Və şeyx də bu demək deyir ki, insan birinin yanında 30 il, 20 il oxusun. Yəni sələflərin e, istilahına görə, istilahına görə, yəni bir insan bir nəfərdən bir dənə hədis eşitməsi artıq nə olurdu? o insan üçün yəni şeyx sayılırdı. Aydındır? Və ona görə də görürsən ki, ə, e, İmam Buxarinin tərcüməsini yazanlar deyir ki, onun mindən yuxarı, yəni şeyx olub. Yəni mindən yuxarı dərs aldığı, yəni hədis öyrəndiyi adamlar olub və İmam Buxari buyurur ki, mən deyir mindən yuxarı elm əhlini gördüm və sair. Hicazdan, Hicaz yəni Məkkə, Mədinə bir onun arasında olan yerlərdir. Deyir Hicazdan, Məkkədən, Mədinədən, Kufadan, Basradan Bağdaddan, Şamdan, Misirdən, deyir, onlardan deyir, minlərdən çoxunu gördüm. Onlardan toplum halında da gördüm, tək halında da, fərd halında da gördüm və onlardan necə deyirlər, e, bir-birindən sonra yaşayanları da gördüm. Yəni çünki e, yəni O, ümumiyyətlə, mustalahda belə bir şey var, əsri ceylə bölər, ceyl də yəni 30-30 il deməkdir. Yəni, bir insan əgər 60 il yaşasa, bu artıq yəni, əsrin iki, hissəsi, iki hissəli adamların görüb. Ona görə İmam Baxıda buyurur ki, mən ə, e, əsrdə iki, ə, e, əsr, yəni bir əsrdə iki sinif insanla görüm. Birinci ceylən, ikinci ceylən insanlarını da gördüm və onlar hamısı nəyi deyirlər? Onlar hamısı ixtilaf elm, hamısı bircə söz deyiblər ki, iman nədir? İman qol və əməl. İman qol və əməl. Yəni, İman demək, bir də əməl, əməl, əməl dediyi burada e, qəlbin əməli, bir də yəni bədən üzvlərinin əməlləri daxil. Həmçində e, Əbu Zura Razi, Əbu Hatim Razi onlar da buyururlar ki, biz bütün şəhərlərdən alimləri gördük və onlardan İraqda, Şamda, Yəməndə və onlar hamısının məhzəbi nə idi? İman, e, qovul və əməl, iman demək və əməl eləmək və e, qalxır və düşür. Yəni iman qalxır və düşür. Yəni Düzdür, ondan İbn Qeym də bu mənədə, yəni rəyi var ki, İbn Qeym də rəhməhullah buyurur ki, "İnnel ubudiyyə munqasmatun alal qalb və lisan və cəvari və ala kulli minhuma ubudiyyətun taxussuhu." Yəni İbn Qeym buyurur ki, həqiqətən də, yəni qulun qulluq siması, qulluq sifəti, yəni üç e, şeyə qismə bölünüb, hansı ki, o yəni qul qul kimi əməl eləməlidir, qəlbən olan əməllərə, dinlə olan əməllərə və bədən üzrə olan əməllərə. Bu da onu göstərir ki, İbn Qeym də rəhməhullah, həmçinin İbn Teymin də Burada rəyi var, hansı ki onlar hamısı onu göstərir ki, iman, yəni qol e, demək, əmr eləmək, bir də yəni e, etiqad eləmək. Bu üç şey, yəni bütün əhl-i sünnənin yəni rəyidir. Həmçinin Şeyx İslamın da bu mənada yəni rəyi var. Yəni ki, ümumiyyətlə əhl-i sünnədə yəni, e, orta əqdəsi hansıdır? Əhl-i sünnənin yəni iman barəsində orta əqdəsi hansıdır? İman demək, əməl eləmək, bir də ehtiqad eləməkdir. Aydındır, əgər əhlüsünün də kimdəsə gəlsə ki, iman e, qovlun və əməl, ehtiqad olmasa, yəni burada artıq ehtiqad həmən o e, qəlbin, e, əməlin içinə aid olur. Yəni əməl deyəndə orada bədən üzvlərin əməli bir də, necə deyirlər, qəlbin əməli, yəni buna aiddir. Və bu baxımdan e, bu əhlüsünnənin yəni, ehtiqadıdır, yəni, iman barəsində ehtiqadıdır və gəlin görək murciələrə görə, yəni iman nədir? Və murciələrə görə isə iman o, murciyələr ümumiyyətlə əməli, əməli imandan, yəni qırağa salırlar və onlar əməlin, yəni imandan olmadığını iddia edirlər. Həmçinin onlara görə iman hissələrə bölünmür, hissələrə bölünmür. Çünki biz desək ki, əgər əl, iman qalxır və düşür, bu nə deməkdir? Yəni iman artıq yəni bir şey deyil. İman qalxa da bilər, yəni düşə də bilər. Aydındır? Və ancaq murciələr görsə iman, yəni bir şeydir, o qalxıb düşməz və o hissələrə də bölünməz və o heç bir artıq və ya nöqsan qəbul eləmir. Aydındır? Və bu baxımdan da onlara görə Əgər bir kəs iman gətirsə, hətta hansısa günahları eləsə də belə, onun imanı Əbubəkrin, Ömərin, Osmanın, Əlinin filan və s. və s. ki, sahiblərin imanı kimi. Aydın, yəni onların imanı, yəni hansısa bir fasikin imanı ilə Əbubəkrin imanı, yəni birdir. Çünki onlar, yəni imanın e, hissələrə, ondan sonra cüziyyətlərə, yəni ayrılmadığın, yəni deyirlər. Və bu da onların, yəni necə deyirlər, e, azınlıqlarından biridir. Həmçində e, bu, onlar əməli, yəni imanın aid eləmədiyinə görə buna da təxir deyirlər və bu da ircədir. Yəni ircədir ki, yəni bu da gecikdirmək deməkdir və buna görə də onlar, yəni murciə buna görə adlanıblar. Və həmçində bunlardan da sonra isə Murciyələr özləri də sonradan e, tədricə, yəni qismlərə böldülər və bunlardan isə e, birincisi e, cəhmiyyələr olur ki, onlar dedilər ki, iman, iman təkcə qəlbin bilməsidir. Əgər murciyələr özləri, yəni deyirdilərsə ki, iman, e, necə deyərlər, e, hissələrə bölünmür və ya əməli imanan daxil eləmələri artıq isə cəhmi eləsə iddia elə ki, qəlbin e, yet e, bilməsi, qəlbin imanı tanıması yetər ki, o insan, yəni mömin olsun. Hətta orada necə deyərlər, e, qəlbin, e, dilin nitqi olmasa belə əməllərin göstərməsə belə o insan artıq, yəni mömin sayılır. Və həmçində e, bunlardan da sonra isə, yəni xavaricilərə gəldik. Ondan sonra onların növbəti isə e, qismi isə yəni deyir 3 qismi ailər onlardan biri də Karramiyələrdir ki, və onlar dedilər ki, yəni iman, yəni qəlbin e, deməsi deyil, iman dilin nitqidir. Yəni təkcə dillə demək, hətta qəlbində etiqad eləməsə belə, əməlində olmasa belə o insan nə sayılır? Yəni mömin sayılır və Həmçində üçüncü qismlərdə murciətül fuqahalardır ki, yəni e, fəqih murciələrdir ki, onlar isə dedilər ki, iman yəni qəlblə təsdiqdir və dillə deməkdir və onlar isə e, imanın e, necə deyərlər, e, bir-birindən üstün olmasını, yəni e, qəbul eləmədilər. Bu baxımdan da onlar əməli imana aid eləmədilər və onlar isə buna görə də onlar e, fəqih murciələrdən sayırlar və bunlar da Həmməd ibn Əbi Süleyman, Əbu Hanifə və başqa, yəni Kufanın fəqihləri, yəni bu sinifə aid olurlar. Çünki Əbu Hanifə 4 məhzəbdən, yəni birin alim məhzəbdən birinin yəni alimidir və Əbu Hanifə isə yəni bütün etiqadları demək olar ki, Əhlüsünnə etiqadına tamamilə uyğundur. Sadəcə onun bu iman məsələsində, yəni imanı yəni əməli aid eləməsinə görə Əbu Hanifə rəhməhullanı, yəni murciətül fuqahlar, yəni sinifinə, yəni aid edildi. Və növbəti, yəni firqə olan, yəni xavaricə və hətta ki mu'təzilər, bunlar hansı etiqadlarına görə ayrıldılar və bunlar da demək olar ki, tamamilə murciələr kimi eyni etiqadda olsalar da, çünki onlara görə də iman, e, necə deyərlər, iman hissələrə, cüziyyətlərə bölünmür. İman bir şeydir, qalxmaz və düşməz. Əgər insan e, bir əməl eləməklə, necə deyər, əgər murciələr deyirdilərsə ki, iman elədi, iman elədi və onun imanı Ahbək imanla bir oldu və o insan nə qədər günah eləsə də onun imana təhsil eləməz. Xavaricər onların əksinə. Xavaricər deyirlər ki, iman bir şeydir. Qalxmaz və düşməz hissələrə, e, cüziyyətələr bölünməz. Ancaq və onlar e, muzələrin əksinə olaraq nə dedilər? Deyirlər, əgər ondan bir dənə günah eləsələr, bütün hamısı gedir. Aydındır və baxımdan da, yəni Xavaricər müətəzlərlə e, bu qismdə cəmləşdilər və onların ikisinin arasında isə e, bir dənə fərq var. Fərq də ondadır ki, o e, həmən insan onların əqdəsinə görə asil elə, eləyən zaman artıq mürtəd olur, sadəcə yəni kafir olur və xavaricə görə onun bu dünyada hökmü, bu dünyada hökmü, yəni kafirdir, ancaq möhtəzilə görsə onun bu dünyada hökmü iki mənzil arasındadır, axirətdə isə yenə ittifak elədi ki, o isə nədir? Yəni əbədi, yəni cəhənnəmlidir. Və baxımdan, yəni bu üç firqə arasında dedik ki, murciyələr, ondan sonra cəhmiyyələr, xavaricilər, mühtəzilər və əhl-i sünnə arasında hansı fərqlər yarandı, hansı xatalar yarandı və həqiqətdə isə bu xatalara baxanda necə ki, e, sələflərdən biri buyurur ki, onlar e, həqiqətən də bu e, xataların, yəni e, necə deyərlər, hədislərdən azlığını, yəni bu cür firqələrin bu hədisləri düzgün başa düşməməklərindən irəli gəldilər, isbat elədilər və baxın hansı ki, Peygəmbər buyurur ki, E, la yezni zən hinə zən yezni və huvə mumin. Peyğəmbər deyir ki, e, zinakar e, zina zina edən insan zina edən zaman mömin olmaz sanki ki o zaman yəni zina eləyir. Yəni, nə başa düşülür burdan? Yəni mömin insan zina eləməz. Aydındır? Çünki hədisdə nə deyir? Deyir la yezni zən hinə yezni və huvə mumin. Yəni insan zina edən zaman o yəni mömin olmaz. Düzü, bu hədsin də təfsirlərində alimlər bir neçə rəy deyirlər, hansı ki, e, rəylərdən biri odur ki, o insan zinə eləyən zaman onun imanı qalxar. Zinadan sonra imanı bir də düşər və bəzi təfsirlərdə və çoxsa bu təfsiri götürür ki, yəni insan, yəni o zina eləyən zaman, çünki e, asilik nəyin şöbələrindəndir? yəni küfrün şöbələrindəndir. Çünki e, necə ki, əməllər e, imanın şöbələrindənsə, asililər də yəni küfrün yəni şöbələrindəndir. Çünki bu tədriz edilişi inşallah, yəni növbəti dəstədə yəni daha geniş inşallah bu barədə yəni danışılacaq. Çünki e, asililər də yəni küfrün yəni şöbələrindəndir. Və baxımdan da ən birinci, yəni əhl-i sünnəylər, əhl-i sünnəylər e, onların arasında olan, yəni ixtilaflardan biri o oldu ki, deməli, üç məsələ barəsində onlar yəni ixtilaf elədilər. Və birinci məsələ, birinci məsələ odur ki, əhlüsünnə, əhlüsünnəyə görə iman hissələrə bölünür. İman hissələrə bölünür, çünki bilirik iman qalxır və düşür. Və Əbubəkin imanı ilə başqa sahabənin imanı və hətta ki, bugünkü dövrdə də insanın imanı yəni bir olmaz. Çünki bəziləri iman gətirir, necə deyirlər, bir bəzi əməllər edərlər, imanları daha yüksək olur. Bəziləri əməllər az edərlər, imanları biraz aşağı olur və hətta bunu insan özü də hiss edir. Çünki məsəl üçün Muaz ibn Cəbəlin e, Huzeyfə radiyallahu hədislərində deyir ki, oturanda deyir ki, gəlin gedək imanımızı qaldıraq. Yəni gör nə deyirlər, deyir, gəlin gedək, yəni imanımızı qaldıraq. Hətta insan özü də İnsan öz məsələn özündə belə hallar keçirdi ki, ah, subhanallah, məsələn həcdən gələndə imanım qalxmışdı, yenə gəldim bura düşdü. Və ya deyir ki, ibadəti eləyən zaman deyir, məsələn oruc Ramazan ayında imanım qalxır. Yəni bunu kim deyir? Onun üçün nədən hiss edir bunu? Özündən. Bilir ki, asilərə baxmır, haramlara baxmır, filan şeylə eləmir, filan şeylə eləmir. Çünki nəyə görə orucun, or, orucun baxdı olmasından çəkinir. Bilir ki, əgər oruç tutsam, mən geçsəm, haram şeylərə baxsam, günahım bataram, orucumdan mənə bir dənə aclıq qalar və hətta ki, belə başqa əməllər, o əməllər, yəni nəyə göstərir? İnsan özü də hiss eləyir ki, yəni bunun əməli qalxır və əməli hərdən düşür, aydındır. Və bu da insan özü də hiss eləyir. Və buna görə də bu müxaliflərlə bunlar əhlüsünlə arasında, yəni birinci fərq ondadır ki, əhlüsün nə isə əhlüsünlə görə iman qalxır və düşür və hissələrə bölünür. Əgər imandan bir hissə gedirsə tamamilə getmir, aydındır? Yəni iman e, insan insan e, imanı hərdən qalxır, hərdən düşür. Hərdən hansı əməllərlə imanı qalxır, hərdən asilə etdikcə onun imanı düşür. Və ikinci məsələ odur ki, əhlüsünləyə görə e, əhlüsünə, yəni birinci məsələ oydu ki, iman, yəni hissələrə bölünür. İman bir şey deyil. Çünki Peyğəmbər sallam imanın şöbələrini bu dedi ki, "Əl-imanu bid'un və sabuna şöbə" və bir vaxt gəlib ki, "Bidu məhsidduna şöbə." Yəni iman deyir, e, e, 70 neçə və ya 60 neçə, yəni bölmədir. Və bu barədə həqiqətən də, yəni alimlər e, bu 70 rəqəmin barəsində söhbət yəni əhlüsün alimlərindən gedir. Yəni, e, bu barədə bir neçə rəy söyləmişlər və bəzilər deyir ki, bu 70 rəqəminin deyir, e, heç bir məhfum, heç bir başa düşüləcəyi yoxdur. Yəni, 70-dən də çox ola bilər. Məsələn, deyir ki, ümumiyyətlə, deyir, ərəblərdə belə adət var. Ərəblər 70 rəqəmini və ya da 7 rəqəmini misallarda çox çəkir. Məsələn, Allah subhanallah Quran-ı kəmdə müşkələ barəsində deyir, deyir, və e, in təxfir ləhum səbinə mara lən yuxfərə ləhum. Nə deyir? Deyir, hətta deyir, müşriklərə 70 dəfə dua eləsən onlar bağışlamır. Yəni, bu nə demək? 71 dəfə eləsən bağışlanacaq, bağışlanmayacaq. Yəni, bağışlam, yəni 70 burada e, məh, e, məhfum rəqəm deyil, aydındır, aydın. Və hətta ki, e, Həmçində Peyğəmbər sallallahu özünün də məsəl üçün e, bəzi hədisədə 7 rəqəmini işlətməsi və bəzi deyir ki, burada deyir 70 deyir məhfumdur. 70 burada qəsdi var. Çünki Peyğəmbər demək ki, iman 70 e, neçə və 60 isə burada deyir 70-in qəsdi var. Çünki İbn Hibban hansı ki, səhih e, kitabını yazan İbn Hibban rəhməhullah buyurur ki, mən deyir bu hədisi oxuyanda deyir istədim ki, bu e, imanın şöbələrini cəm eləyim imanı şöbləncə elib və deyir, baxdım ayə hədisləri gördüm bunlar çoxdur, həddin artı çoxdular və deyir, əlimi uzatdım Qurana və deyir, Quran ayələrini bircə-bircə oxudum, qulaq asın, deyir, bircə-bircə oxudum və orada Allah subhanədə hansı məsələ iman deyirsə onları cəm elədim. Məsələn, Allah subhanədə buyur ki, e, innala lə... E, Allah Subhanahu orada e, inallah e, imankum. İnnallah yudi'i imanakum. Yəni orada iman sözü Allah təala deyir ki, Allah təala sizin imanınızı nə eləməz, hədər eləməz. Bu da iman nə mənasındadır? Yəni namaz barəsində. Çünki onlar üzü qibləyə, e, onlar hara qırdılar namazlarını? Onlar Qudsə tərəf. Və qiblərin dəyişilməsindən isə onlar dedilər ki, bizim əməllərimiz batıldı və Allah təala bu ayəni nədir? Bu ayə nazil edir. Və hətta başqa ayədə Allah Subhanahu hansısa bir əməli imandan sayması, aydındır? Məsələn, imandan o olması, bunun olması və o İbn Hibban deyir ki, Allah Subhanahu misal Quran kəmdir, bir-bir ayələri bir-bir oxudum və hansı məsələyə, hansı işə iman dedisə, onları cəm elədim. Və deyir, sonra Qurandan qutardım, keçdim sünnələrə. Və bütün e, hədislərdən, ondan sonra e, bütün hədis toplum kitablarından Peyğəmbərimizəm hansı məsələlərə iman deyibsə, onları cəm elədim. Və deyir, sonra artıq yəni, Quranla müzakirə elədim. Eyni şeyləri sildim, yəni eyni şeylə Quranda onları sildim və onların arasında cəm elədim və gördüm onlar neçə dənədir? 70 neçə dənədir. Aydındır? Və bunu onun üçün bir neçə alimlər bunu cəm eləyiblər və sonra bu onun yəni bu dil həqiqətən də çox böyük bir e, həcmli kitab idi və onu sələflərdən biri bunu qısaltmış formaya salmışdı. Sadəcə o bizə ki Abdurrazaq buyurur ki, o o, o kitab deyir artıq itmiş. Yəni bizim əlimizdə yoxdur. Ancaq Buna baxmayaraq, e, başqa alimlərdən olan e, Beyhəqqi Rəhmanlar, o da yəni, imanın şöbələrini, yəni bir, yəni, öz, yəni məşhur kitabı var, Şüəbli İman, yəni çox böyük həcmli kitabdır və onu da e, müasirədən biri onu müxtəsər, müxtər, müxtəsər elib və onu bir cildə yəni gətirib çıxarıb. Və onu göstərir ki, həqiqətən də e, bu 70, Peyğəmbərin 70 deməsi, imanın şöbələrinin 70 deməsi həqiqətən də burada yəni qəsdi var, hansı ki İbn Hibban kimi alimlər yəni bunları cəm eləyir və görür həqiqətən də imanın şöbələri 70-dən çoxdur. Və bu da onu göstərir ki, yəni hər bir əməl imandandır. Məsəl üçün, həyə imandandır, ondan sonra e, məsəl üçün, yoldan əziyyəti götürmək və hətta ki, nafilə əməlləri yetirmək. Məsəl üçün, götür insan, bir insan əgər təkcə fərzlərlə kifayətlənirsə, digər insan, digər insan fərzdən əlavə sünnələri qılır. Hansı o əməli eləmə imanla imandan deyil. İman, yəni bu iman insan imanı ondan yüksəlir. Və ya da bir insan bir e, insan bir əməl eləmir. Ola bilər utanır, ola bilər ki, hələ o səviyyə çatır. Çünki məsəl üçün çoxsunu hansı əməldən başa salanda hələ görsən ki, hələ hazır deyil. Yəni kim ki birdən-birə İslam'a gəldi, dərhal öyrənmədən e, necə deyirlər, baxan kimi birinə dərhal hər şey eyni momentdə yerinə yetirmək istəyirsə, o insan görsən tədricən də insanın da elə tez çıxmağa elə tez olur. Niyə görə? Çünki o dərəcəyə, o səviyyəyə çatmaq, o onu başa düşür. Ona görə biz məsəl üçün İslam'a təzə gələn insana demirik, onu saqqalı sağla, balığı qısalt, onu elə, bunu elə, bunu elə. Demirik sən onu at, bunu at. Ola bilər insan məsəl üçün siqaret çəksin və ya da ki, haram yerdə işləsin, falan etsin, bilsin. Biz demirik ona onu at, bunu at, onu at. Niyə görə? Çünki birdən-birə o insan İslamda təzədir. O hələ təzə öyrənmək istəyir. Sən birdənbir ona hər şey yükləsən, o şeytan ona şeytan nə vəsvəsə eləyəcək. Deyir, İslam nəçətdir, heç nə olmaz ki burada. Amma əlhəmdülillah insan İslama gələndən sonra nəyə öyrənir? Gör hər şey ola bir neçə şeydən başqa. Yəni haramlar nədir? Haramlar bir neçə nədir? Donuzdur, araqdır, filan, bəs məsələn bundan başqa haram yoxdur axı. Aydındır? Yəni yeməyin əsli halamdır, halaldır və filan besməşə. Yəni sadəcə təzə gələn insan, insana, yəni dəvətin hikmətindəndir ki, hər şey ona dərhal deyilmir. Niyə görə? Çünki onun o iman səviyyəsi ona. Bəlkə hətta görsən ki, bəzən elə suallar verir ki, o suallara cavab verməyi də düzdür. Çünki o sualın cavabı onun fitnəyə düşüb dindən çıxmasına səbəb. Ona görə sən tələsmə girən. Ona görə məsəl üçün görürsən ki, bir də insan məsəl üçün siqaret çəkir, araq içir, zina elir, filan, besməkan və heç namaz da qılmaq istəyir. Sən ona nə deyəcəksən? Deyəcəksən, yox, sənə namaz olmaz, get hər şeyi at, sonra gəl. Yox, bəlkə bu insan namaz qılmaq istəyir. Aydındır. Ona görə sən başa salacaqsan ki, bəli, namaz qıl, namaz insanı həqiqətən də pislikdən çəkin ki, Allah son buyur ki, inna salata tanhal fəşəl munkar. Namaz həqiqətən insanı pis və münkar işlərdən çəkindirir və sonra başa sal ona tövbə eləməlidir. Çünki o savabları ilə günahları artır və elə axır və s. Yəni insan dəvətə çox böyük, yəni hikmətli olmalıdır, mülayim olmalıdır, hikmətli olmalıdır, yəni şiddətli, yəni olmalıdır. Və üçüncü məsələ də Və dedik ki, ikinci məsələ o idi ki, Onlar e, əhlüsünnə buyurur ki, əhlüsünnə etiqad eləyir ki, iman qalxır və düşür, ancaq e, bidət əhli isə onlar isə etiqad eləyir ki, iman qalxmır, düşmür, çünki iman onlara görə yəni bir şeydir, hissələrə bölünməz. Və üçüncü isə e, üçüncü isə yəni məsələ o idi ki, yəni əhlüsünnə etiqad eləyir ki, bir insanda bir insanda küfrlə iman cəm olunlar, aydındır və şirklə təvhid cəm olunlar. Və buna hansı ki, ayə buna dəlalət edir ki, Allah s.ə ki, "Və mə yu'minu əktərhum billah illə və hum minhum müşrikun deyir. Onlardan çoxu Allah iman etməzlər, Allaha e, iman edirlər və onlar nədirlər? Onlar müşrik. Yəni burada Allah nəyə cəm elədi? Yəni imanla, yəni şirki bir yerə cəm elədi. Düzdür, burada o demək deyil ki, insan eyni zamanda kafir, eyni zamanda can bu bu məhfum düzgün deyil. Yəni burada İbrahim Reyli bunu açıqlayıb və başlar ki, və burada ki onların əhlüsünə deməyə ki, yəctəmi fi kufr və iman bu nə deməkdir? Ey təctəmi fihi şuabul kufr və şuabul iman. Fənnəl maasi min şuabul kufr və taat şöbət min şöbil imən və kullu şöbətin min şöbil kufru tusamə kufran və kullu şöbin min şöbil imən tusamə imən. Açıq əşyadır ki, yəni burada İbrahim Löyü deyir ki, yəni bu o demək deyil ki, bir insan eyni moment kafir müşrik olub. Yox. Yəni insan ya kafir ya müsəlmandır. Sadəcə o, o ki asillər eləyir, asillər nəyin şöbələrindəndir? Yəni küfrün. Və əməllər nəyin şöbələrindəndir? Yəni iman aydındır. Yəni insan eyni zamanda mömin ola bilər və asi ola bilər. Aydındır. Yəni imanına görə, mömin də asilinə görə nədir? asillər küfrün şöbəsinin olduğuna biz ona görə e, İbn Qeym də bu qaydanı gətirib və deyir ki, ona görə də onlar onlara çatmadı ki, insanda, insanda, yəni e, imanın küfrü, imanın şöbələri ilə, yəni küfrün şöbələri, yəni cəm olmaz. Aydın hansı insan e, asi də ola bilər, insan necə deyə asi olmaya bilər. Aydın, yəni insan e, asilinə görə günahkar sayılır və taitinə görə isə nə sayılır? Yəni salih insanlardan, yəni salih. Və bu həqiqətdə yəni ən böyük, yəni üç məsələ idi ki, və bu baxımdan isə e, əhlüsünnə ilə əhlüsünnə ilə, yəni murciə arasında fərqə baxsaq və görərik ki, e, əhlüsünnəyə görə əhlüsünnəyə görə e, iman iman əmələ aid olur. Yəni iman əmələ aiddir və hansı ki e, Sufyan e, Əthov rəhmələ buyuruyor ki, biz murciələri üç şeydə, yəni müxalif çıxdıq. Ayda birinci, əl-iman qovlun və əməl və hum yəkulna qovlun bil əməl. Yəni birinci məsələ odur ki, əhlüsünə deyir ki, iman qol, e, iman söz və əməldir və onlar isə deyirlər ki, sözdür əməlsiz. Yəni murciə deyir sözdür əməlsiz və ikinci biz deyirik ki, iman düşür və qalxır. Onlar isə deyirlər ki, qalxmır və düşmür. Və üçüncü biz deyirik ki, e, onlar iqrarlarına görə mömindirlər və onlar deyirlər ki, onlar e, biz Allahın dərgahında möminik. Yəni onlar iqrar yox, onlar birbaşa nəyə, e, nəyə e, etiqad edirlər? Allahın yanında mömin olmaq. Ona görə Sufiyyən Əxtovrəyə buyuranda ki, Yəni, sən müminsən, Sufyan Əxtavr buyurdu ki, bu sözün iki dənə mənası, iki cavabı var. Birinci mənası odur ki, əgər sən demək istəyirsənsə ki, mümin o kəsdək necə ki, Allah subhanətə Allah buyurur ki, e, Ənfal sözü ki, İnnəməl müminəl-ləzi izə zukirallah vəcilət qulubuhum, qulubuhum və izə tuliyyət aleyhim əyyətu zədətum imanən e, və alə rabbihim yətəvəkkəlud hansı ki sən deməksən ki, o mömin ki, hansı ki, onlar ayə oxuyan zaman onların imanları qalxar, onların bədənləri titrəşər və onlar həqiqi mənada Uləyəkə müminin haqq həqi mənimdə mümin onlardır. Bəli, mən arzu edirəm ki, mən onlardan olum. Aydındır? Əgər sən demək istəsən ki, o mümin ki, hansı ki, imanın altı ərkən iman gətirirsə, bəli, mən o altı ərkən iman gətirən müminə. Aydındır? Və bu baxımdan da əhlüsünə nəyi, nəyi e, imanda istisnanı caiz görülür. Məsəl üçün, sənə desələr ki, sən müminsən, sən deyək ki, inşallah. İnşallah o demək deyil ki, sən imanda şək edirsən. Çünki sən o iman ki, hansı ki, həqiqi məndə Allah Subhanahu dərgahında mömindir, hansı ki, Allah Subhanahu möminlərin sifətini deyir, deyir: "Ulaikə mu'minun haqq." Onlar həqiqi mömindirlər. Sən deyirsən ki, mən arzulayıram ki, onlardan olam. Ancaq o mömin ki, sən deyirsən ki, 6 imana, iman 6 imanla e, iman bəli, mən onların altısında iman gətirim. Aydındır? Və baxımdan da imanda istisnanı əhlüsünə görür, amma başqa bidət əhli isə bunu görmür. Hətta bəzi deyir ki, insan öz imanında, yəni şək eləyir. Və ikinci məsələ isə e, murciələnin müxalif məsələndə odur ki, e, on, e, əhlüsün, əhlüsünlə bir insan üçün, hər hansı bir insan üçün kamil imanı ispat eləmirlər. Demirlər ki, filan kəs kamil mömindir, aydındır. Və demirlər ki, filan kəs ka, e, məsəl üçün kamil asili və yaxud da nədir, aydındır. Və onlar bir insana kamil imanı nisbət eləmirlər və bir insandan da, yəni kamil iman olmadığını da, yəni isbat demirlər ki, bu insandan, bu insanın iman tamamilə itib gedir, aydındır. Ancaq isə murciələr isə, onlar isə hər bir insana, hər hər bir insan. Məsəl üçün, iman gətirən, onların etiqadına görə iman gətirən hər bir kəsin imanı, kamil iman hətta Avbəkir mələklərin imanının səviyyəsində aydındır və əksinə, əgər bir insandan da imanın getməsi ilə də onlar ondan imanın tamamilə yəni getməsini yəni iddia edir. Həmçində e, üçüncü məsələ isə murciə ilə olan ixtilafda isə əhlüsünə imanda istisnanı caiz görür. Dediyimiz kimi, hansı ki, mən möminəm, inşallah mən möminəm deməyi caiz görürlər. Ancaq isə e, murciələr isə, murciələr isə o bunu yəni caiz görmür. Çünki onlar deyirlər ki, bu şey demək insan imanında yəni şək eləməkdir. Və həmçində bu fərqlərə baxsaq, yəni xavariclərlə də əhlüsünnənin fərqləri yəni görə bilərik və hansı ki, birinci e, fərq e, xavariclərin fərqi ondadır ki, əhlüsünnə etiqad edir ki, İnsan, əgər insanda iman varsa, insan hansısa bir günah edirsə, o insanın imanı əsl itmir. Niyə görə? Bu məsələ nəyə qayıdır? Çünki əhlüsünə görə ki, iman nədir? Hissələrə bölün, aydındır. Yəni, insan asıl eləməklə imanı düşür, insan taat eləməklə imanı eynir, imanı qalxır. Ancaq xavarca isə əksinə, xavarca isə imanın bir olduğundan irəli, yəni onlar imanı bir şey sayılır, ona yerinə deyirlər, insan bir günah eləsə nə olacaq? hamısı gecir, aydındır. İkinci fərq isə həmçində e, bu barədə İbn Teymiyyə buyurur ki, onlar bu hədisə görə çaşıblar ki, lə yəzni zənhinə yəzni və huva mömin. Yəni mömin zinə eləməz, mömin o zinə edən zaman o yəni mömin olmaz. Aydın çünki xəbər gəlir ki, əgər peyğəmbər deyirsə ki, mömin zinə edən zaman mömin olmaz, deməli asil edən zaman insan yəni mömin olmaz. Yəni ondan iman nə olar? İman tamamilə qalxıb gedər. Və xəvariclər və mütəzilər yəni bu cür hədislərdə nə edirlər? Yəni e, dəlil götürürlər və ona görə də onlar e, bu baxımdan böyük günah edən salihət, hansısa bir günah işləyən insanları, yəni dindən tamamilə yəni uzaqlaşırlar. Və ikinci məsələ, əhlüsünnə etiqad eləyir ki, e, əhlüsünnə, yəni imanla İslamı bir yerdə cəm olunanda nə edirlər? Onları ayırırlar, aydındır. Məsəl üçün, e, Cəbrailin hədisində, Cəbrailin hədisində Allah Subhanahu taala e, e Cəbrail əleyhissalam, yəni peyğəmbər suala soruşanda birinci nəyi soruşur? İslam. Peyğəmbər İslamı başsalır, yəni 5 ərkandır. Sonra nəyi soruşur? Yəni imanı. Bu baxımdan əhlüsün əgər o söz ikisi bir yerdə gəlsə, o sözü ayrı-ayrı təfsir edirlər və e, necə ancaq xavariclərdə isə, xavariclərdə isə onlar İslamla imanı eləmirlər, arasında heç bir fərq qoymurlar. Aydındır, onlar arasında heç bir e, fərq qoymurlar Onlara görə onlar hər hansı bir günah edən insanı İslamdan və imandan tamamilə neyirlər? Yəni uzaqlaşdırırlar. Və ümumiyyətlə e, biz, yəni Quran-Kərimə baxsaq və görək ki, Quran-Kərim ümumiyyətlə bu iman, ehsan, İslam, ümumiyyətlə imanın ərkanları barəsi görürsən ki, əməli başlı, yəni Quran-Kərimdə həddini artıq çoxdur və bu baxımdan baxsaq, məsələn, ən birinci surəni götürsək, Allah Subhanahu taala, yəni e, yəni Fatihə və Bəqərə surəsində görsək, görək ki, bu Bəqərə surəsi nə ilə başlayır? İslamın e, iman altı ərkanı ilə. Bitir nə ilə? İman altı. Yəni bu faydaları kim çıxardar? Məsələn Allah Subhanahu taala Bəqərə surəsinin əvvəli necədir? Əlləzin yu'minuna bil qeyb, düzdür? Sonra nə deyir? Sonra ayənin axırı necədir? Əlif ləmi dərkə kitabla ərabə fi hudə lil muttəqin əlləzin yu'minuna bil qeyb və yuqimuna sələ və mimma razaqnahum yunfikun ulaika əlləzin yu'minuna bima unzila və unzila min qabl. Yəni ki, bütün ayə nəyə, əvvəli nəyə göstərir? Əvvəli bütün İslamın altı əhkanlarının özünə cəm eləyir. Yəni Allah s.ə. buyurur ki, yəni o kəslər ki, qeybə inanarlar. Yəni bütün bütün e, yəni tövhid, əqidə məsələsi hamısı qeybi məsələlərdir, aydındır? Yəni qeybi məsələ iman, iman gətirmək, bura Allah'a iman da bura aiddir. Ondan sonra Allahın qədərinə iman da, çünki Allahın qədəri nədir? Allahın qüdrətidir, aydındır. Yəni, hamısı o qeybi və Allahın imanına aid olur. Və həmçində sonraki ailədə Allah s.ə. deyir ki, o kəslər ki, sənə və səndən öndəki, öncəkinə nazona iman gətirərlər. Yəni, burada neç, imanın neçə ərkanı burada gedir? Birinci, mələklərə iman. Niyə görə? Çünki Allahla qul arasında vasitəsi kimdir? Mələk. Mələklər iman getdi, deyir, səndən əvvəlkilərə, səndən əvvəlkilər nədir? Kitablardır kitaba iman getdi. Sonra nə deyir? Və, e, və sənə nazil olan. Sən də hansı? Rusullah, Peyğəmbərlər. Aydındır? Yəni, bu, e, deməli, Bəqərə surəsinin əvvəli İsra iman altı ərkanı ilə başlayır və nə ilə də bitir? Əmənər rasulü mə unzili min rabbihi kulun əmənə billahi və mələkədə və kutubi və rasulah. Gördün? Allah iman mələklərə, peyğəmbərlərə və kitablara. Bütün iman, yəni Bəqərə surəsi imanla başlayır və iman ərkanlarına bitir. Çünki Allah imanda, deyəcəksin, bəs orada qədər yoxdur axı. Axirət günü yoxdur axı. O hamısı onun içindədir. Həmçinin ortalarında da. Bəqərəsin ortalarında deyir ki, o kəslər ki, Allaha e, və axirət günə inanarsa, aydındır. Yəni bütün Allaha imanın da içində aiddir Allahın qədərinə iman, hər bir şey iman, qədərin xeyrinə və şərin hamısı Allahın, yəni imana, yəni aid olur. Və həmçində Peyğəmbər alan bu e, həqiqətən də bu ayə, iki ayə barəsində çox böyük, yəni faydadır. Peyğəmbər deyir ki, kim gecə əgər bu ikisini oxuyarsa ona olar, kəfətə, ona bəs eləyər. Bu nəyə bəs eləyir? Yəni insan e, bu düz hədislər bəziləri fayda çağırır ki, yəni ki insana, yəni e, şeytanın vəsvəsindən qorumaq, yəni bəs eləyir. Bəziləri deyir ki, insana qiyamuleydən bəs eləyir. Bəzi hədis təfsir edir ki, o iki şey gecə qiyamuleydən əvəz eləyir insan. Yəni insan qılmasa təkcə bu ayəni olsa bəzi yetər və bəzi deyir ki, o bütün şərlərdən qorumağına yetər. Və şək yoxdur ki, və bəzi deyir ki, yəni insan e, məsəl üçün e, yorğundur, yəni e, halı özünə deyil, yəni gecə zikrən eləyə bilmirsə, bu iki ayın eləmək neynə, yəni yetər. Yəni insan yatanda neynir? İmanın ərkanlarını təsdiq eləyib yatır. Təsəvvür gör, faydalan bax ki, insan hətta gecə yatanda da imanın ərkanlarını iqrar eləyir, təsdiq eləyir və imanın ərkanlarını eləyir, imanın ərkanlarında yəni yatır. Və dedik ki, insan da yəni İslam çərçivəsindən çıxır, daxil olur, hara? mömin çəkir, mömin də bu İslamın iman artı əkanlardır və insan da bu altı ə, iman əkanlarından da çıxandan sonra nəyə daxil olur? Yəni ihsan səviyyəsi, ihsan səviyyəsi hansıdır? Allah ən təbudullah kənnəkə tarahu. Yəni sən Allah ibadət necə ki, sən onu görürsən. Necə ki, bəzi sələfələrdən, məsələn, Əhməd ibn Həmbəldən, başqa sələfələrdən gəldiyi ki, mən deyir ibadət edəndə Rəbbimi görürəm. Və ya dedi ki, raitu rabbi fi mənəm, deyir, Rəbbimi deyir yuxumda gördüm. Aydındır? Yəni heç kim görmür bax. Necə? Yəni ki, e, insan ibadə, məsəl üçün, insan hərdən e, hansısa bir günaha eləmək istəyir və ona can atanda birdən qəlbinə nəsə qorxu düşür, Allahın ayəsi və ya da ki, hansısa qorxu düşür və deyir ki, subhanallah, mən Rəbbimi gördüm, qorxdum. Yəni, heç kim Rəbbini görmür baxar. Sadəcə o iman da onun səviyyəsini o səviyyə çatdırır ki, insan nə eləyir? Yəni, onu o səviyyədə, yəni həmən əməlləri asilə eləməkdən, yəni çəkindir. Və dedi ki, e, bu iman məsələsində e, Xavacının üçüncü e, məsələ onda idi ki, Əhlüsünnə, əhlüsünnə, e, əhlüsünnə məsəl üçün bir insan, bir insan əgər hansısa bir asi eləsə, biz nə deyirik? Deyirik ki, o əməllərinə görə fasid, imana görə nədir? Yəni mömin ancaq mötəzən xavaz isə deyirlər ki, onlar onlar biz yəni həmin insanı müsəlman sayırıq, ancaq e, axirət günü isə onun e, hökmü necədir? Deyir ki, təhtə məşiyyətil, Allahın ixtiyarı aldı. Niyə görə? Çünki Allah s.ə. Quran kəmdə deyir? Deyir, Allah subhanətəala e, şirkdən başqa istədiyi günahı neyəyər? istədiyinə bağışır. Aydındır? Yəni istədiyinə bağışır. Və bu baxımdan böyük günah sahibləri, yəni biz təhkid eləmirik. Və həmçinin də o namazı tərk eləyən, yəni səhlənkarlıqla tərk eləyənin barəsində də ailələrdən biri də budur. Yəni bir adam bir əməli səhlənkarlıqla tərk eləyərsə, kim deyə bilər ona qəhdi deyə bilər ki, o insan yəni xalid müxallət finnərdir. Kim deyə bilər? Heç kəs. Çünki Allah sonra özü ayədə buyurur ki, e, Allah subhanət hala ona işlikdən başqa istədiyi günah nə eləyər? İstədiyinə bağışır. Aydındır və bu da həqiqətən də o namazı e, səhləkəlan tək eləyənlər e, küfr olmaması barəsində, yəni onların dəlillərdən biri də yəni bu ayədir. Və e, biz asi müsəlmana deyirik ki, o e, imanına görə mömindir və asinə görə isə fasidir və onu biz İslam çərçivəsindən çıxarmırıq. Ancaq xavac və möhtəzə görə isə o insan, o insan, yəni kafir salir və bunun səbəbləndirir ki, onlar imanın hissələrə, cüziyyətlərə ayrılmadığını, yəni gətirirlər. Və sadəcə xavariclərlə möhtəzənin arasında fərq ondadır ki, yəni o mümin, müsəlman, asili hansısa bir günah işlədən zaman xavariclə görə avtomatik, yəni kafirdir və qiyamət günü əbədi kafirdir və möhtəzələ görsə isə o insan bu dünyada iki mənzil arasındadır və qiyamət günü də o insan əbədi, yəni kafirdir. Yəni ki, qiyamət günü də xavariclə yəni cəm olundular. Və bundan sonra e, İbrahim Ruheyli yəni yeni bir mövzuya qədəm qoyur və o da O da, yəni təkvirin başlaması və təkvir necə başlandı, necə yarandı və dedik ki, yəni təkvir ən birinci dəfə, e, ən birinci dəfə Əli radiyallahu vaxtında, yəni Allahın yəni hökmü ilə, yəni hökm olunması barəsində iddia elədilər və Quranları, Quranları e, nizələrin ucuna taxdılar və samaya qaldılar və dedilər ki, inil hökm ilə həqiqətən də hökm yalnız Allahındır və Əli radiyallahu buyurdu ki, həqiqətən də onların dediyi haqq olsa nədir? yurad bihi batilən. Yəni onlar onunla yəni batil istəyirlər və həqiqətdə də bu günlərdə də yəni insan yəni Allah masını kimsə gəlir haqq deyir, kimsə gəlir haqq deyir. Bəli, ola bilər haqq desin, amma hər haqq deyən, hər dəlil yetinən o deməkdir o insan düzdür, aydındır. Çünki baxsan görsən, yəni e, xavaricdə də dəlil gətirirlər və onların dəlilləri batil dəlildir. Həcc qaşkar həcc Peyğəmbər ki, la yəzin zənhinə yəzin huwa mu'min. Bu da açıq yaşaya dəlildir. Məgər e, rafizlər bəyəm düz hədislərdən istifadə eləmirlər. Yəni, hər bir bidətçi, bidətçi yəni, çalışır ki, öz məhzəbini doğulmadan ötəri, yəni iddiasını doğulmadan ötəri, yəni dəllərdən istifadə eləsin. Ona görə də hər bir dəlli gətirən o deməkdir ki, onun dəlli düzdür. Sadəcə dəlil düz olsa da dəlildən e, istinbat eləmək, dəlli dəlil kimi gətirmək isə yəni düzgün, düzgün deyil. Və Dedik ki, ən birinci, yəni təkfir Əli radiyallahu vaxtına başladı, sonra isə o təklif fitnəsi böyüdü, e, təklif fitnəsi böyüdü, hətta əlini, <coughs> Muaviyyəni, ondan sonra e, Abu Musal Əşşarını, ondan sonra Amr bin Az, ondan sonra başqa sahabilər, hətta onun hökmə razı olan bütün insanları yəni təkfir saydılar, kafir saydılar və sonra da bu təkfir məsəl üçün keçdi rafizlərə, hansı ki, bu gün də ümməti kafir sayırlar və sonra da bunlar cəhmiyyələr, qədirə və eyləxə və s. Və bu əsrimizdə isə təkfir necə yarandı və bu əsrimizdə də dedik ki, ümumiyyətlə, e, yəni biz firqələrdən keçəndə dedik ki, yəni Həsən Əlbanlanın İxvan Müslimi yəni təriqəti yəni təxminən 1910-cu e, illərdə, yəni 10-cu illərdə, yəni təsadüf edilir və Həsən Əlbənov İxvan Müslimin, yəni cəmiyyətini yaratmaq həqiqi məqsədi isə, yəni e, İslam qardaşının arasında cəm eləmək və sadə bu çox xatalara e, yol verdi və xatalardan biri odur ki, o belə bir qayda qoymuşdu ki, aramızda olan, aramızda olan bəzi ziddiyyətlərə görə bir-birimizi, yəni günahkar saymayaq, o üzü günahları üzü qazandıraq və nədə cəm olmuşsa onda da cəm olaq Və ona görə də həmən bu İxvan Müslümin tərkibində gördün ki, e, rafizilər və yaxud da ki, e, xavariclər və yaxud da ki, e, sufilər və ilah və s. firqələrdən bu e, cəmiyyət altında cəmləşdilər və bu günlərdə də yəni bizim üçün təəssüf, e, yəni ki, adi haldır ki, e, təkfirçilərin hansısa rafizlərlə cəm olması, ondan ittifaq eləməsi bizim üçün yəni adi bir haldır, yəni bizim üçün yəni təəccüblü, yəni yeni bir şeydir. Sadəcə e, Bu, sonra isə yəni Həsən Əlbənlidən sonra yəni onun mövqeyinə yəni Seyd Qutub keçdi və Seyd Qutub da Mavdudinin yəni kitablarını oxumuş, təhsilləmiş bir insan idi və Seyd Qutubunda yəni kitablarında məsəl üçün e, götürək onun kitablarından biri olan e, zilal, Quran və hətta ki, məlim fi tariqi, yəni yolda açıqlıq barəsində kitabında göstərir ki, val məsələdə fi həqiqəti hiyə məsələtü kufrun və iman, məsələtü şirk və tohid, məsələtü cəhiliyyəti və islam və hədə <coughs> mə yənbəği ən yəkuna vadihan innə nəsə leysu muslimin. إن كما يدعون وهم يحيون الحياة الجاهلية وإذا كان فيهم من يحب أن يخدع نفسه أو يخدع الآخرين فيعتقد أن الإسلام ممكن أن يستقيم مع هذه الجاهلية فله ذلك ولكن الانخداع أو خداعه لا يغير من حقيقة الواقع شيئا ليس هذا إسلاما وليس هؤلاء muslimin. Yəni açıq-aşkardır ki, yəni necə ki İbrahim Ruheli buyurur ki, ümumiyyətlə insanların bu gündə yəni təkfirə yönəlməsi, yəni təkfirə alışmaları onlar ümumiyyətlə yəni e, fikri kitablar oxumaqları idi. Yəni, rəy kitabları oxumaqları idi, hansı ki, bu kitabların da başında kim deyanırdı? Yəni, Seyyid Qutub, yəni, Rəhməllah deyanırdı. Və açıq, yəni, hamı eşitdi ki, yəni, burada, yəni, Məlim fi Tarix kitabında buyurur ki, yəni, məsələ həqiqətdə, yəni, ciddi məsələdir. Yəni, bu məsələ iman və küfür məsələsidir, şirk və tohid məsələsidir, məs e, cahil və İslam məsələsidir, hansı ki, onlar, bu məsələ açıq-aşkardır, yəni, Seyyid Qutub bu məsələ açıq-aşkardır və deyir, insanlar müsəlmanlar deyil, necə ki, onlar iddia edirlər, necə ki, onlar iddia edirlər, edirlər və onlar deyə həqiqətdə cahili həyat e, yaşadırlar və həqiqətdə isə düzdür biz e, şəxsi, fərdi, yəni evlərini açmaq istəmir, ancaq ki, açıq əşyadır ki, yəni Seyyid Qutubun da yəni şəkilləri gör, həyatını oxuyan görür ki, o özü də yəni ki, normal, yəni mültəzim İslam həyatı yaşamır, hansı ki, boynunda qalsu, əlində siqara, yəni üzündə saqqal yox, yəni belə baxsan, bu söz birbaşa kimə aid olmalıdır? Yəni, çünki həqiqi cahili həyat yaşayan kim də elə özü idi. Yəni, baxsan onun şəkillərinə görərdin ki, bəli, başında panama, əlində sigara, boynunda qalstuq, üzündə saqqal öf, vaylaq və s. Yəni, bu, bu formanın banisi də insan nədən ittiham eləyir? İnsanların küfrdə olan iddam eləyir və bu günlərdə də həmən insanlar. Baxırsan ki, bəli, zahir əməllər yox və ilax və s. Amma görürsən ki, camatı təkvil eləyirlər, ağız dolusu danışır. Və deyir ki, həqiqətən də o insanlar müsəlmanlar deyirlər, necə ki onlar iddia edirlər və deyir, sonra isə bir neçə söz danışır və deyir ki, onlar elə başa düşürlər ki, onlar İslama hilə etmək istəyirlər, ancaq onlar ola bilsin ki, bunu bacarsınlar, ancaq onlar e, bundan İslama heç bir payda yoxdur və onlar nədirlər? Müsəlmanlar deyirlər və bu ümumiyyətlə Bu təkvirə qapı da, yəni Seyyid Qutbun kitabları açıb, ümumiyyətlə Zilal Quran kitabında da burada misallar var, başqa kitablarda da misallar var. Sadəcə, yəni vaxt çox uzanır. Sadəcə bu e, İslam ictimaiyyətini müctəm, yəni təkvir eləmək barəsində bu qapını açan kim oldu? Yəni Seyyid Qutb oldu, hansı ki, sonradan da baxırıq, görürük ki, məsəl üçün e, həmən e, ixvanların, yəni adamlarından olan ixvan, yəni təri, firqəsinin, yəni adam banislərinin olan məsəl üçün Qardavi, yəni bu müasir, yəni Qatarın da Yusuf Qardavi, yəni sağdır. Yəni onun özünü də etiraf edir ki, في هذه المرحلة ظهرت كتب الشهيد السيد كتب التي تمثل المرحلة الأخيرة في تك من تكفيره والتي تنضح بتكفير المجتمع وقتل علاقة المال الآخرين وإعلال الجهاد الهجومي على الناس كافة. Açıq aşkardır ki, Qardav özü etiraf edir حقيقة həqiqətən bu mərhələdə, yəni bu bugünkü mərhələdə, yəni Şəhid Seyyid Qutbun kitabları idi ki, izhar oldu, hansı ki bu e, kitablar səbəb oldu ki, insanlara yəni təkvir elə, eləsin və hansı ki İslam e, müstəməyənə təkvir eləməsinə bunun kitabları səbəb oldu və başqaların əlaqəni kəsmək və e, bütün insanlara qarşı yəni, cihad elan eləmək, hücum cihad elan eləmək, yəni bütün bu rəylər kimdən doğdu? Yəni Seyyid Qutbun yəni kitablanan doğdu və həmçində e, Fərid Abdulxalqin mənasını onu da yəni o o barədə etiraf var. O bilir ki, "Əl-mə'nə fīmə səbəqə ilə ənnə nəşətul fikr təkfir bədəd beynə şəbəbil ba'dul ixvan fi sicnil qanatir fi əvaxiril xəmsiniyyət və əvəli ət-tisiniyət və ənə təətər bir fikr şəhid Seyyid Qutb." Yəni açıq əşyadır ki, Fərid Əbdülxaliq buyurur ki, həqiqətən də yəni, bu günlərdə cavanların arasında yəni, bir-birləri təkvir eləmək fikri həqiqətən də e, ixvanlar, yəni qardaşlar arasında bir-birləri təkvir eləmək fikri hansı ki, o 50-ci illərin axılarına və 90-cı illərin əvvəllərində yəni, baş qaldırdı. Bunlar həqiqətən də e, şəhid Seyyid Qutbun kitablarından yəni, çox təsirləndilər və həmçində onların yəni, banisələn biri olan da Əl-Bəhnisəvi buyurur ki, Əl-Hökum Fiqadə Təkfir Muslim bu kitabında buyurur ki, Və ləqəd nəqlə Seyyid كتب بعض الأقوال الموضودة وأبرزها في كتاب كتاباته وعلى الأخص الجزء السابع من الظلال ثم جاء قوم ورتبوا على هذا وغيره أن المسلمين قد كفروا أيضا أن المسلمين قد كفروا لأنهم ينطقون بشهادة لا يعرفون معناها ولا يعملون بمضمونها ومهما صلوا وصاموا وحجوا وزعموا أنهم مسلمون فلن يغير ذلك من كفرهم شيئا تسبب لينجي يعني Əl-Bəhnisavi, yəni o da e, ixvanların, yəni zamalarındandır, yəni onların banislərindəndir. Buyurur ki, yəni onların, yəni qabaqda gedənlərindəndir. Çünki misal çəkdiyimiz Qardavidir, Fərid Abdulxalib, həmçində bu e, Bəhnisavi buyurur ki, öz kitabında buyurur ki, artıq deyir e, şəhid olan Seyd Qutub, çünki hamı bilir ki, yəni Seyd Qutub yəni edam elədilər, düzdür, e, edam elədilər, buna görə də onları yəni şəhidlərdən sayırlar və inşallah biz də Allah Subhanahu dua edirik ki, Allah Subhanahu onun xatalarını bağışlasın və inşallah onu yəni şəhidlərdən yəni eləsin. Və buyurur ki, e, artıq Seyd Qutub deyir Mavdudinin deyir kitablarından, yəni artıq açıq-aşkar nəql elədi, oxudu, təhsilləndi və deyir xüsusilə deyir ki, Zilal Quranın, yəni 7-ci düzündə və deyir, sonra isə ondan sonra gələnlər bu Seyd Qutbun bu yazılarından, yəni təhsiləndilər və nəyi ispat elədilər? İspat elədilər ki, artıq müsəlmanlar, yəni kafirdirlər. Çünki onlar deyir, kəlmə şəhadət gətirirlər, amma kəlmə şəhadətin mənasını bilmirlər və onun mənasının əməllərini də yerinə yetirmirlər. Hətta onlar namaz qılsalar da belə, oruç tutsalar da belə, həcc eləsələr və ilaxır və s. Hətta iddia eləsələr belə onlar müsəlmandırlar belə, onların küfründən heç bir şey dəyilmir dəyişmir. Yəni, görürsən ki, onlar açıq-aşkar, açıq-aşkar ispat edirlər ki, və bu əsrdə, xüsusilə də yəni 50-ci illərin sonunda, çünki e, onları, e, Misrin dövləti onları tutandan sonra, ondan sonra orada bəzi camatları buraxdılar, E, və buraxandan sonra sonra hökumət həmən adamları çağırdı və onlar iki hissəyə bölündü. Yəni hökumətin tərəfini tutan və hökumətin tərəfini tutmayan, yəni hökumətin çünki orada e, yəni başqa cür e, dövriyyələr var idi və onlar hökumətin bu hərəkətlərin yəni bəyan və necə bəraət qazandırdılar və bununla da bəziləri obislər bunları e, dində kafir saydılar və onlar da bir-birlərini təkfir edirlər və bununla da bu cəmalar arasında bu yəni təkfir fitəsini elədi, yəni yayıldı. Və həmçində e, sonra da bir müddətdən sonra e, sakitləşdi fikirləşmiş. Çünki e, o illərdə e, Fələstin e, döyüşləri həqiqətən də davam edir. Çünki ərəblər birləşmişlər bir neçə il, yəni başlar bu məsələyə qarışmışdı. Sonra isə təzədən neft məsələsi qalxdı ərəb aləmlərində, ərəb dünyasında neftlə bağlı bir neçə yəni sakitlik zad yarandı və sonra da ən böyük fitnə isə yarandı bu 90-cı ilin əvvəllərində. Səbəbi də nə oldu? Səbəbi də yəni İraqla Kuveytin arasında olan bu neft məsələsinə görə müharibə oldu. Hansı ki, bu məsələdə yəni İraq yəni, Saudiyə də bir neçə bomba atdı və sonra da onlar, yəni Amerikanlarla müqavilə bağladılar, qoşunları gətirdilər və elə axır və s. və bütün əsas fitnə bundan qopdu və Hansı ki onların, yəni bütün, yəni banisləri isbat edirlər ki, həqiqətən də bu əsrdə bu fitnə təkfirini, yəni cavanlar arasında yayılmasının səbəbi kim oldu? Yəni Seyyid Qutubun, Seyyid Qutubun, yəni kitabları oldu və tədricən o toplum elə bir hissəyə bölündü ki, elə bir hissəyə bölündü ki, artıq onlar demək olar ki, e, tədricən e, çünki o həmin o insanlar, həmin insanlar da təkfirlər özləri qismə böldülər. Bəziləri hər bir insan təkfir eləmədilər, ancaq bəziləri hər bir şəxs təkfir etdilər. Hətta o təkfir eləmədiklərini də o həmən insanla yəni, təkrir edir. Yəni ki, o, o biri qism ki, hansı ki təkrir eləmirdi, o ikinci qism isə o təkrir eləməyənləri də, yəni öz, e, öz məhzəblərinin, öz fiqələrinin olan insanları təkrir edirlər. Çünki onlar onların təkrir eləmədiyini eləmədilər yəni təkfir eləmək. Çünki onlar üçün qayda var ki, kim kafiri kafir hesab eləməz, o da nə olar, o da kafir olar və ona görə də onlar yəni bir-birlərini artıq yəni təkfirinə yəni baş alıb getdilər. Həmçində bu günlərdə də, bu günlərdə də demək olar ki, yəni Seyd Qutbun qardaşı olan Məhəmməd Qutub da yəni bu mövqeyində yəni ciddi olaraq qalır və o da yəni üzü üstü örtülü olsa da bu təkfir etiqadındadır. Təkfir yəni müstəm yəni ictimaiyyət təkfir eləmək yəni barəsində öz mövqeyində dayanıb və o da demək olar ki, ki, bu günlərdə də həmən bu təkfirçi, yəni cəmaatının yəni başında, yəni gedənlərdəndir. Və e, Deyərik ki, yaxşı, əgər bu özü ərəb dilində yazan, çünki o Misirli idi, yəni Misir ədəbiyyatçı idi, əgər bu yəni özü ərəb dilində yazan isə, və necə oldu, yəni cahil insanlar onun yəni, kitablarından ki, faydalandılar, təhsiləndilər Eləncə də buna cavab vermək olar, çünki yəni, Türkiyənin özündə Seyyid Qutuba e, böyük hörmət var və onun kitabları tərcümə olundu, yəni əvvələn axına kimdə və o kitablar da Yəni, hamı bilsin ki, kim ki o kitabların bura cəlb olunmasının, nəql olunmasında səbəbkar olurlar, həqiqdən də bu fitnənin də yayılmasına səbəblər onlar olurlar və həmən o insanların günahlarından da o insanları yayılacaq. Çünki Peyyəmsən buyurur ki, kim bir bidətin, e, bir sünnənin yayılmasına kömək olarsa, o insanlar onlara əməl etdikcə ona da yazar, həmçində yəni bu e, günahlar da. Çünki bu bidət də əgər o insanlar o kitabların bura yayılmasında, buna nəql olunmasına, cəlb olunmasında yəni məsuliyyət daşıyırlar və onlar həqiqətdə də, həqiqətdə də, yəni bu insanların inhirafın azmağına görə də onlar o məsuliyyəti yəni daşıyır. Bilsinlər ki, onların payına da bunların, yəni günahlarından onların payına da yəni düşür. Və o kitablar demək olar ki, onun bütün kitabları türk dilinə tərcümə olunur, əvvələn axırına kimi və insanlar da onun oxudular, təsirləndilər. Hansı ki, insanlar həqiqi mənada isə elmi elmi, yəni mənbəyindən deyil, qeyri-mənbəyindən öyrəndilər, oxudular və ona görə onlar, yəni bu fitnəyə, bu e, təkfirə düşdülər. Yaxşı, hansı səbəblər oldu ki, yəni bu cahillərin, yəni bu fitnə təkfirinə, yəni qoşulurlar və birinci səbəbi onların öz dinlərindən cahil olmasını, yəni irəli gətirə bilər. Və bu günlərdə də məsəl üçün kimsə, yəni bu fitnənin başında dayanırsa, bu cəmaatı fitnə e, təkfir cəmaatının hərəkətində, yəni qabağa gedirsə, o insana dini savası artıq, yəni çox insanları yəni bərqərar edir ki, hansı ki, Allahın adına ə, e, iftira eləmək, ondan sonra e, Quranda və sünnədə e, ayə və hədisləri olduğu mənadan, yəni başqa mənaya tərcümə edir. Bu da onun yəni dini düzgün başa düşməsinə irəli gəlir. Hə, həqiqətdə isə onların yəni ərəb dilinin e, normal bilməməsidir ki, onlar oxuduqların yəni düzgün tərcümə edə bilmirlər və məlumdur ki, onların oxuduqları hansı tərcümədir? Yəni türk dilindən tərcümələrdə ki, hansı ki, onlar öz danışıqlarında da bu türk e, sözlərindən də istifadə edirlər və onu göstərir ki, onlar dini həqiqi, yəni mənbələrindən yəni istifadə edir. Məsəl üçün üçün onlar dinlərindən cahil, nə mələ cahildirlər? Məsələn, insan bir var ki, məsəl üçün, öyrənsin imanın həqiqəti nədir? Əhlüsündə iman nədir? Neçə hissəyə bölünür? Şöbəli nədir? Sonra öyrəndi, qutardı, keçsin murciyələrə. Yəqidə nədir? İman nədir onlarda? Nə vaxt insan onu olur, nə vaxt murci, nə vaxt əhlüsün olur. Keçin xavariclərə, hansı səbəblərdən onlar razılar, hansı səbəblərdən insanları dinlənir və elə axır və s. Və sən əgər məsələn götür, bir dənə alimin fitvasını götürür ki, məsələn, İbn Baz deyir ki, filan şeylərin kafirdir. Yaxşı, əgər sən bilmirsənsə ki, bu alim, bu fitvaya, buraya hansı mərhələləri keçdi gəldi buna çıxdısa, sən alimin o sözünü deməyin sənə düzgün deyil. Niyə görə? Çünki sənin bu mücərrəd, yəni boş bu fətvanı verməyin, yəni onun əslini bilmədən o insanın azmağına aparıb səbəb olur. Aydındır, məsəl üçün sən götür 5 dənə 5 dənə adam yanbayan yəni ağac əksin, Hərə də öz ağacını sulasın və bir müddətdən sonra hərə gələcək, baxacaq öz ağacının altını meyvəni dərib yeyəcək. Və sonra qıraqdan biri gələcək, deyəcək, ay qardaş, bu sən yediyin meyvə, sənin ağacının meyvəsi deyil. Niyə görə? Çünki bax, Sənin ağacın bunun ağacının altından üstünə, böyrünə keçib gedir o biri tərəfə çıxır. Sənin yediyin hansıdır? Nə olsun sən onu görürsən öz ağacının altında? Bu sənin meyvən deyil, aydındır. Sən kiminsə meyvəsini yemiş, aydındır. Və nəticədə peşmançılığı fayda vermir. Niyə görə? Çünki əvvəlcədən sən bilirdin ki, 5 dənə yanbayandır. Aydındır? Sən onu dərməmişdən qabaq araşdırmalı idin ki, bu hansı səbəbə görə bu ağa meyvə gəlir? Nə olsun? Zahirən sən onu öz ağacının altında. Aydındır? O bu günlərdə həmənki kimi Sən əgər oxuyursansa ki, filan alim belə dedi, filan alim belə dedi, bəli, Useymin, İbn Baz, Fozan və eləxrə və s. onlar namaz qıyməni kafir görürlər, aydındır. Və onlar Azərbaycan kimi dövlətlərə müsəlman dövləti nəyə əsasən? Mən də sualım, nəyə əsasən İbn Baz, Fozan, Useymin Azərbaycan İslam dövləti deyir? Çünki onlar bilirlər ki, Azərbaycanlı mövqe odakı mövqe kim deyil. Onların özündə, məsəl üçün, namaz qıymana hədd qoyulur, kafir kimi baş kəsir və eləq və s. Ancaq qardaşlar dəfələrlə soruşurlar ki, bizdə məsəl üçün Ləyələ Muhammed Rasulullah deyir, amma namaz qımı deyir ki, onlara müşrik deməyin, onların kəsdikləri əti yeyin və onları hikmətlə namaza dəvət edin. Hamısı bunu yekdinlədir. Niyə görə? Çünki dəvətin bu insanları bu cür haqqa çatma bu cür olur. Çünki onlar heç kim burada küfrü iddia eləmir. Hamısı la ilahe Muhammed Rasul deyir. Ancaq bir şey bilginlə ki, bu insan İslam adətləri özündə qalıb. Özündə İslamı iddia eləyir, isbat eləyir, iqrar eləyir. Sadəcə bu insan 70 ildə Sovetin altında qalmağı ilə o insanlar dinlərindən çox şey unudublar. Onlar üçün sünnət olub, bidət, bidət olub sünnət. Və o dindən onlar nə qalıb? Bəzi əməllər qalıb hansı ki, uşağı xətm eləmək, yəni ki, ixtan eləmək, doğulanda və elə və s. adı sünnət kimi qalıb onun. Onu istər rafisi, istər sufisam, sonra sünnət də deyibdir. Nəyə görə? Çünki bunun sünnətdən olduğunu iddia eləyirlər. Bu insanlar dini iddia, e, inkar eləmirlər. Əksinə, kimə dəvət edirsən, qəbul edir, bəli, bilirəm, vacibdir, işimdən olmur, gücümdən olmur, inşallah, sən bunu necə kafir deyə bilərsən? Hansı ki onların bu cahil insanlara, yəni üzr qaldırmadan, ondan sonra onlara hüccət qaldırmadan onları təkvir eləməsi artıq o dərəcəyə gəlib çatıb ki, öz doğma yoldaşı kafirdir, anası kafirdir, atası kafirdir. Hətta şeyxlərin biri e, sual verəndə ki, uşaqlardan biri sual verdi ki, yəni mənim atam, anam namaz qılmır, kafir şeyx ondan üz döndərdi. Dedi, subhanallah, heç olmasa atan ona hörmətir, nə yazsın sən ona kafir deyirsən? Nəyi başa saldın ki, sən ona kafir deyirsən? Peyğəmbər s.ə.v Abu Talibə son nəfəsinə qədər dəvət elədi. Son nəfəsinə nəfəsinə qədər. Hətta öləndən sonra bəlli oldu ki, o artıq yəni müşrikdir, kafirdir. Sən Əsatova namaz qıl, o söz, Əlisə Maşı kafirsən, sənə kim hökum verdi? Əgər sənə də sən namaz qılmamışsan qabaq, sənə də o dəvət aparılsaydı, sənə də sən də bir dəfədən qəbul eləməmsən. Sən də müğənni olmusan, mahnı oxuyan olmusan və ilaxır və s. başqa fıldaqçı şeylərdə olmusan. Sənə də o cür dəvət apar, sənə də kafir nalı vurulsaydı, mührü vurulsaydı, sən bu gün namazlarla qılmazsan üz döndərərdin. Sən bu cəmaatdan üz döndərərdin. Və sən niyə dəvətdə o cür sətlilikdən istifadə edirsən? Hansı ki Allah Subhanahu taala Harunla Musanı Firon yana göndə nə dedi? İdhəbə ilə Firavuna və qulə ləhu qovlən leynən lələ yətədəqrə və yaxşı. Deyir, gedin Firavun yanına, nə deyin? Dedi, onun yanına. Əmr elədi. Mülayim incə sözlər deyil. Niyə görə? Bəlkə qorxub xatırlasın. Yəni, nəyə göstərir? Firon kimi adam var bu dünyada? Yoxdur. Əgər Firon kimi adama Allah sən əmr eləyirsə, mülayim incə sözlər, sən özvə tətbiq eləmədiyi qırağa tətbiq etməsə, o cür şiddətlə hansı peysan buyurub ki, şiddətli bir şey nə qədər çoxalarsa, onu sındırar. Mülayimlik bir şey, rifq nə qədər mülayimlik bir şey nə qədər çoxalarsa, o şeyi düzəldər. Hər şey mülayimçiliklədir. E, hə, yadda sağlayan ki, dəvət hökmən dəvət mülayimçilik tələb edir. Bəli, o insanlar ki, artıq yəni onun səviyyəsi var, ona bir neçə mülayim dəvət edən sonra artıq o e, fitnə öz bidətindən yaymırsa belə, ona şiddətli dəvət caiz. Çünki e, İmam Malik də o zaman məsəl üçün məclisində bidət əhli olanda İmam Malik ona da dedi ki, çıx məclisdən çıx sən həqiqdən də yəni bidətçisən. Yəni yeri yəni bidət əhli ilə şiddətli lazım necə ki İbn Ömər radiyallahu yəni öz vaxtında bir neçəsini yəni, cəzalandırır, hansı ki, o peyğəmbərdən soruşur, Əbubəkirdən soruşur, Ömərdən soruşanda cəzalandırır və hətta ki, ikisini salır, qamçı vurur, onları yaxşı kötəliyir, ondan dərs alırlar. Hətta əlinin vaxtında həmən insana gəlib deyəndə ki, bəs əli belədir, falan besməkdən deyir ki, Ömər radiyallahu anh qamçılar mənim belimdə, ağırlar elə belimdədir. Yəni ki, əli mənə o bəs eləyir. Yəni Ömərin o qamçıları mənə deyir oyaqdı. Aydındır? Və bu gün də bəzi bidət əhli var ki, onunla səhv davranmaq lazımdır. Ancaq cahil avam insanlar, hansı sən məsəl üçün e, insanın İslamı isbat olun. Bu insan bilinlə deyir ki, mən la ilaha Muhammed arası, mən müsəlmanam. Sən onun hansı hökmlə sən onu kafir hesab edirsən? Sən hansı iddia ilə sən onu kafir edirsən? Hansı ki, o insan o kəlmə-i şəhadəti deyir. O iddia edir, mən müsəlmanam. İslamın Quranı ispat edir, Peyğəmbər ispat edir. Bəli, deyirsən, əməl eləmir. Çünki sən özün onu əməl etdiyin səviyyədə ona dəvət eləyə bilmirsən. Aydındır? Əgər sən ona dəvət eləyə bilmirsən, o demək deyil ki, o səni inkar eləyir. Çünki Əli radiyallahu ki, insanlarla özlərin səviyyəsində, özləri başa düşdüyü səviyyədə danışın. Məgər istəyirsinizmi Allah və Rasul yalan sayasın? Aydındır? Bəli, hər insan özünün dəvət üslubu var, özünün inkar üslubu var. Cahillə eyb eyni olmur alimlə eyni dəvət aparılmır, flankist eyni dəvət aparılmır. Hər bir kəsin özü yəni dəvət üsulu var və bu insanların da, yəni təkfislərin də bu e, cahiliyə, yəni nədəndir? Öz dinlərini bilməmələr. Məsəl üçün, gəl onlarda qabaqda gedənlərin birinə hər hansısa bir şəriət sualı, fikir sual ver. Filan şeyin hökm nədir? Deyəcək, bilmirəm. Əgər sən incə məsələləri bilmirsənsə, hansı ki o incə məsələlər, baxın, Yəni gedin hər hansısa bir istər, hər hansısa bir istəyir keçmiş, istər bugünkü yazılmış əqidə kitablarını açın. Yəni kafir məsələləri hansı bölmədədir qardaşlar? Axırda. Niyə görə? Çünki o məsələ ən ağır məsələdir. İbn Teymiyyə rəhməhullah buyurur ki, insanı dindən çıxarma və dinin isbat eləmək odur Allah və Rasulun haqqıdır. Və bu günlərdə də hər bir kəsin haqqı deyil ki, insanı dindən salsın və insanı dinə salsın. Əgər o insan ki, ümmət onu kafir hesabda, o başqa məsələ. Əgər sən deyirsən də ki, yəni filan kəsi kafir deyil, o da kafirdir. Bəli, sən Azərbaycandasan, İmbaz Saudiyadadır, Muqbil Yəməndədir, Şeyx Alban Yardaniyadadır. Sən bir insana deyirsən ki, şeyx, mən filan kəsi dəvət elədim, qəbul eləmədi, o kafirdir. Vallahi heç bir alim ona kafir deməz. Niyə görə? Çünki birində deyəcəklər ki, hələ bilmir sən nə səviyyədə danışmısan ona, sən ona çatdırmısan, yoxsa çatdırmamısan, ondan şübhələri itirmisən, yoxsa itirməmisən. Əgər sən bu şeyləri, şübhələri itirməmisənsə, ona hüccət qaldıra bilmir. Niyə? Çünki sən özünün dəlilin yoxdur. Çünki sən özün şəriət savadın yoxdur. Əgər sən tovhidin qismlərini, əgər sən dilinlə deyirsinsə ki, mənim əsma sifətdən zəhləm gedir. Sən özün Allah Subhanahu taala elə sifətlər deyirsən ki, hansı ki, Quran və sünnədə o nazil olmayıb. Sən özün o əmələ görə, sən özün hansısa firqəyə daxil olursansa, sən özün o firqəyə daxil olursansa, sən necə cəmaata bilmədiyin halda danışırsan? Əgər sən tovhidin əsaslarını, Leylalanın şərtlərini, flan, besməkan, əsma sifətlərin növləri və elaq və s. bu elmlərin yoxdursa, etiqadı təmiz bilmirsənsə, yəni heç bir etiqad kitabı oxumamısansa, yalnız və yalnız Seyyid Qutbun və ya da ki, e, Ziyəddin Qudsun hansısa bir kitabını oxuyub, oradan ümməti kafir sayırsansa, sən onun özünü alim hesab eləyirsənsə, əgər sən onun özü alim hesab eləyirsənsə, onda iblis səndən də alimdir. Çünki iblis sən bildiyindən də çox bilirdi. Aydındır? Yəni, bu nəyə göstər insanlar öz dinlərindən qafildir. Əl bir insan ayəni düzgün deyə bilmədiyi halda boynuna almırsa, əgər bir insan oxuduğunu düzgün tərcümə edə bilmirsə və də ki, ayənin təfsirinə yeyib təfsirə baxmayıb, özün hansısa bir, yəni alimin rəyin deyirsə, o insan özünə mən bilirəm deyə bilərmi? Heç bir zaman o insan o insanın cahili artıq, yəni biruzədir ki, artıq biruzə verib ki, o insan yəni şəriət tərəfindən çox cahildir, çox savadsızdır. Yəni istər danışıqlı olsun, istər başqa əməllər, get hər hansı bir sual ver yenə. İstər fiqdən ver, istər həcdən ver, istər zəkatdan, Yəni, elementar suallar ver və cavabı artıq sənə bəlli olacaq ki, o insan yəni, cahildir, yoxsa yəni, biləndir və hər halda yəni, o insanlar sadəcə adamın yandan, yəni, adamın yandan odur ki, o insanlar oturub qulaq asırlar, özləri bilmirlər ki, o danışıq nə danışır. Sadəcə onlara onun dediyi düz gəlir. Çünki deyirsən, deyir ki, flankəs tağutdur, flankəs müşridir, flankəs... Ya, bəli, doğrudan tağutdur, filan şeydir. Bəli, əgər məgər insan bir asili... Niyə görə bu bunu etiqat eləyir? Çünki o həqiqi mənada əhlüsün Həmçinlə imanlı və əhlüsünə də iman nədir? İman qissələrə bölünür, bölünmür. İman hissələr ayrılır, ayrılmır. İman düşür, yoxsa qalxmır. Xavaricləri nədir? Əgər o insan xavariclərin etiqadını sırf öyrənsə, o insan bilər ki, bəli, onun etiqadı xavaricin etiqadı. Aydındır? Ona görə birinci səbəb burada yəni təkvisən bu səbəbə düşmələrindən birinci səbəbi də yəni onların yəni dindən, yəni cahil olmalarıdır, dinin əhkamlarını e, yəni din dedim, yəni e, dindən cahil olmalarıdır, dinin əhkamlarını bilmələrdir. Yəni yalnız və yalnız oturdur ancaq təkil məsələsindən filan və s. məsələlərini danışmaq insana savad qalxmır. İnsan getməlidir. Yəni təvhidin başlanğıc təvhidlər oxumalıdır. Onun sonra əqidə kitabları oxumalıdır. Ondan sonra keçməlidir həmin o kitabların şərhinə, alimlərin rəylərini bir neçə şərhlərə qayıtmalıdır ki, hətta həmin nəticəyə gəlib çıxsın və bilsin ki, niyə görə İbn Baz Hüseymin gəldi, bu fitvayı birəyə gəlib çıxdı. Niyə görə görə Fövzan gəldi, buraya çıxdı? Niyə görə Albani buraya gəlib çıxdı? Hətta xavariclər Albaniya, Murciya dedilər. Hətta o qulağımıza elə şeylər çatdı ki, yəni o cür təkfirçilər artıq İbnbaz, Alban, Hüseymin kimlərini də artıq yəni təkfir ediblər. Onların mürtəd yəni olduğunu iddia edir. Çünki onların yəni şeyxi olan Ziyəddin Qudsi öz e, dili ilə, öz yazmaları ilə açıq-aşkar isbat edir ki, e, İbnbaz, Hüseymin, Fövzan, Albani bunlar mürtədlərdir. Bunlar tağutu e, dəstəkləyən, tağutu e, iddia edən alimə və elə ilaxı və s. Və bu da artıq yəni onlar haqqında danışmağa dəmir ki, həqiqətdə onların cahilləri başlarından yəni aşıb daşır. Və ikinci də Azandır. onların azmaqlarına səbəblərdən biri də e, fasid təvillərdir. Fasid təvillərdir ki, hansı ki o hədisi və ayələri e, yozan həmin o təkvirçilər həqiqi mənada də bu ayə və hədislərin təfsirində sələflərin rəyinə qayıtmadılar. Çünki biz deyirik ki, əhlüsünnə etiqad nədir? əhlüsünnənin etiqadı, yəni Quran və sünnəni başa düşmək, necə ki, sələflərin başa düşdüyü kimi. Ancaq onlar bunu necə başa düşürlər? Onlar bunu başa düşürlər, necə ki özləri istəyirlər. Necə ki özlərinə, <laughs> yəni qanid və ona görə də onlar hər hal, hər bir halda, yəni özlərini, yəni quruya çıxarmaqdan ötəri istədiyi rəy, istədiyi ağzına gələn danışır. Hətta görürsən ki, hətta keçmiş alimləri inkar eləyir, sahabeləri inkar eləyir ki, elm yalnız mən Quran və sünnədən öyrənməlidir. Deyir, nəyimə lazım mənim İbn Baz Hüseymin Fozan, nəyimə lazım İbn Abbas? Allah Subhanahu sənə Quran gəlib deyib başa düşmür, heç başa düşmürsən. Və bu da həqiqətdə bu sözü deyən insan sırf yəni cahil, yəni olduğu isbat olunur ki, hansı ki Şafi rəhməhullah buyurur ki, mən deyir hər dəfə deyir cahillərlə mübahisəyə deyir məğlub oldum. Nə deyir? Mən deyir, hər dəfə cahillər məğlubu. Niyə görə? Çünki yəni o yazıq, o cahilin, yəni heç bildiyi bir hərif yoxdur ki, bildiyi bir şey yoxdur ki, sən gələsən, məsələn deyəsən ki, dəllivi gətir, ayəvi gətir, hədisi gətir və yaxud da görsən əgər ixtilaflısa qayıt onların təfsirinə, şəhrinə və elə və s. və onlar görsən ki, bir məsələdə e, dəlilləri bir yerə cəm eləməmişlər və həqiqətdə isə o insanların bu şeyə vadar olması həqiqətdə, yəni onların necə deyiləm, maddi e, e, çətinliklər çəkdikləri sıxıntılardır ki, hansı ki, e, Osman radiyallahu da öldürəndən sonra onlar nəyə əl, yəni nəyə əl uzatdılar? Yəni xəzinəyə, Beytulmaya və onda onun qapısına deyənə dedilər ki, Subhanallah, bəyəxtandan deyir Osmanın e, adil olmadığından danışır. Sizin deyir, həqiqi məqsədin isə deyir, yəni Beytulmaya, yəni əl uzatmaqdır. Beytulma gözünüz Beytulmalda idi. Amma bu günlərdə o insanlarla danışan dərinliyə gedəndə görürsən ki, nə üçün filan kəs maşın aldı? Filan kəs onu elədi, bunu elədi. Niyə görə məndə yoxdur? Subhanallah. Və əgər sən Allah subhanadan qədərinə mi qarşı çıxacaqsan? Allah subhanadan o var dövləti kafirə də verir. Sən niyə görə öz-özündə şübhə eləmir, kafirin nemətində şükür eləmirsən? Sən gəlsən hansı bir qardaşının nemətinə gözün dikən. Halbuki sən həsəd aparmaya girən, dua elə girən ki, Allah subhanadan ona verdiyi kimi sənə də versin. Və hətta Allah subhanadan sənə vermirsə, deməli sənə xeyir deyil onu Allah subhanadan sənə verir. Amma sən həqiqi araşdıranda, dərinə gedib çıxanda görəndə ki, sənin e, qəlbində olanlar kiminsə gözün, kimisə var dövlətindədir, bu həqiqətdə həmən insanın, necə deyərlər, var dövlət hərisidir ki, yəni görürsən ki, Allah subhanətə Allah yəni, hidayət versin, yəni çox yəni, azıncılar yəni, baş verir. Və ikinci səbəb dedik ki, onların yəni, fasid yəni, təvilləridir ki, onlar yəni, istədiklərini, necə deyərlər, e, Quran və sünnəni özlərinin, özlərinin etiqadına, özlərinə uyğun, yəni təbliğ edir. Hansı ki, İbn Teymi Rəhmələ buyuruyor ki, وَالْخَوَارِجُ اِنَّمَا تَعَوَّلُ آيَاتِ مِنَ الْقُرَانِ عَلَمَا اَعْتَقَدُوهُ وَجَعْلُ مِنْ خَالِفَ ذَلِكَ كَافِرًا Hansı ki, xavariclərin yəni bu e, azmaqlan səbəbi oldu ki, onlar ayətləri öz etiqadlarını istədikləri kimi təfsir edilər və bu da deyir, e, onlara müxalif çıxanları isə bununla da yəni kafir yəni saydılar. Və dördüncü səbəbi dedik ki, o dördüncü səbəbi isə yəni Allahu Ekber, Allahu Ekber İnşallah əzandan sonra 5 dəqiqə danışarıq. Dördüncü səbəb də onların, yəni şeytanın onlara təlbis eləməkləri idi ki, hansı ki İbn Cəvz rəhməhullah gətirir ki, yəni xavariclərin də, yəni bu təkfirə e, əlini və s. sahabelər təkfir etməsi səbəb də şeytan onları allatması idi, şeytan onlara yəni təlbis eləməsi idi ki, onlar həqiqətdə yəni öz getdikləri yol haqq saydılar, hansı ki peyğəmbər onları yəni elə adlandırmış ki, axır qövmdə deyir, e, axır qövmdə, yəni cavanlar çıxan ki, yaşları çox azdır, ancaq onların, yəni imanları deyir, yəni öz hüququmlarından aşağı düşməyəcək və deyir, həmçində deyir onlar e, məxluqatın ən yaxşı, yəni sözləri ilə danışacaqlar. Hansı ki, deyir, onların bu danışmalarına baxmayaraq, haqq demələrinə baxmayaraq, bu haqq onlara fayda da verməyəcək. Çünki onlar dindən səhm öz yayından çıxmış kimi, yəni dindən, yəni çıxacaqlar. Sonra Peyğəmbər buyurur ki, harda onları görsəniz onlarla döyüşün, yəni onlara yəni rədd qaytarın, müqavimət görsəniz, həqiqətən də də onlarla döyüşənə qiyamət günü, yəni savab var. Və bu gün də həmin bu, yəni Azərbaycan və başqa yerlərdə də bu təklifçilərin bu rəylər düşməsi özlərin dediklərinin haqq olması. Yəni şeytan onlara elə göstərdi ki, bəli onlar haqqı söyləyirlər, kimsə haqqı söyləməkdən çəkinir demir, amma həqiqətdə gəlin baxa görə peyğəmbər sallallahu peyğəmbər sallallahu niyə görə münafiqlər adını təkcə Huzeyfə radiyallahu anh dedi. Niyə görə Əbu Bəkir Ömərə demədi? Niyə görə? Məgər Əbu Bəkiri Huzeyfədən pis tanıyır. Yoxsa Əbu Bəkir daha pis, yəni etiqad edir. Xeyr, Əbu Bəkir Peyğəmbərin dostu idi, həmçində qaynatası idi. Amma bununla yanaşı Peyğəmbər sallallahu ə, e, adları ona deyil, Huzeyfə radiyallahu anh dedi. Niyə görə Peyğəmbər səsəm ona hamıya demədi? Niyə görə? Çünki burada yəni, hikmətlər də var idi ki, həqiqdən də yəni, fitnənin qarşısı var, həmçində başqa, yəni, ərəblərin başqaları deməsin ki, onlar Peyğəmbər öz yəni, dostların, öz sahiblərini qırır, öldürür və elə və s. Və gözəl ki, yeri gələn edəndə də Peyğəmbər s.ə.v də yəni, e, bəzi hallarda hər şeyi hamıya açıb demirdi, aydındır. Həmçində fitnə hədisləri var idi ki, Abu Reyrə radiyallahu, Abu Reyrə radiyallahu Görürsən ki, o hədisləri heç kimə danışmırdı. Hətta Allaha dua edir ki, Allah Subhanahu onu, yəni 60-cı e, ilə qorusun. Və Əbu Hüreyrə həqiqətən də Allah Subhanahu duasına cavab verdi və 59-cu ildə də yəni dünyasını dəyişmişdi. Və peyğəmbər sallallahu əleyhi və bəzi hallarda bəzi şeyləri hamıya deməməsi həqiqətən də yəni hikmətdən idi. Aydındır, yəni Peyğəmbər s.ə.v nə üçün Huzeyfə dedi, Ömərə demədi, Abəşə demədi, Aburey demədi, filan kizə demədi, aydındır və bütün bunlar onu göstərir ki, yəni dəvətçi hikmətli olmalıdır, yəni bəzi şeylər var, deyilməlidir, bəzi şeylər var isə deyilməməkdə isə yəni fayda var. Və beşinci də, yəni onların azmaqlarının beşinci səbəbi odur ki, həmən insanlar, həmən insanlar və yaxud da ki, fərdlər onlara bir məlumat gəldiyi zaman onu onu tə, e, e dəqiqləşdirməmiş, axtarmamış, soruşmamış, dərhal elm əhlinə böhtanlar atdı, rəylər atdılar və məsələləri aydınlaşdırmamış, artıq o vəsvəsəyə düşdülər və fit, fitnəni də özlərində və başqalarında da yəni yaydılar və beşinci səbəbi onların onlara çatan məlumatları yəni dəqiqləşdirməməkdir dəqiqləş, e, dəqiqləşdirməməkləridir. Və sonra da yəni bazılardan biri sual yazıb ki, əgər mənim yerim var, icarəyə verib oradan dolanıramsa bu necə haramdır? Xeyr, haram deyil. Bu sən öz, yəni qazandığın, öz əlinlə qazandığın sayılır. Çünki o yerin, yəni sahibi sən saysan. Və başqa bir sual yazılıb ki, Bakıda bir çox yerdə icmalar var ki, orada Seyyid Qutubun, e, Seyyid Qutubun kitabların oxunur, kitabları oxunur. Orada Quran oxumağa icazə verilmir. Siz buna necə baxırsınız? Bu həqiqətdə isə e, onların e, haqdan azmaqlarına sırf dəlildir ki, onlar Allahın kəlamlarını qoyub e, qeyrisinin kəlamını üstün tutulan necə ki, Nursular kimi Quranı qoyub Səid Nursinin, yəni risalətən oxuduqları kimi və həqiqətdə isə, yəni necə ki, e, Hüseymin olsun, İbn Baz olsun, Fozan olsun, Şeyx Abbad olsun, İbrahim və başqa alimlər həqiqətdə Seyyid Qutb kitablarından çəkindirirlər. Çünki onlarda olan hansı ki, siyasət və ya da İslam fikri və ya da fikri fikri fikir irəklər, e, onları İslam'a aid eləmək olmaz. O insan da heç bir alim səviyyəsində deyil. O sadəcə yəni bir ədəbçi, bir yazısı idi və düzünü Allah bilir və sallallahu Muhammedin və aləli Muhammed.